predlaže upravnom odboru i generalnom sekretaru planove i programe stručnog rada, stara se o njihovom sprovođenju. Koordinira u izbeđenju sredstava i stara se o stvaranju uslova za sprovođenje programa nacionalnih selekcija i kandidata za međunarodne takvičenje. Sprovodi mere za unapređenje sportske saradnje Atlijskog saveza Srbije, uspostavlja i sprovodi organizaciju, tehnologiju i strategiju stručnog rada predlaže osnovne sportske politike Atlantskog saveza Srbije, učestvuje u sprovođenju međunarodne politike u vezi nastupa na takmičenje. Inače, moram da kažem zbog neke hirarhije, ovde vidite da je za celokupan svoj rad sportski sektor odgovara e, upravnom odboru i generalnom sekretaru. Savezni selektor kao i do sada vrši selekciju, možda je tu bila najveća redovnica i odmah da je razjasnimo, kao i do sada znači Dragiša Kuzmanović da vrši selekciju izbor kandidata za sastav nacionalnih selekcija, predlaže i neposredno realizuje program rada nacionalnih selekcija, koordinira i kontroliše individualne programe rada kandidata za međunarodna takmičenja, koordinira i kontroliše stručni rad trenera u atletskoj organizaciji i sa sportskim direktorom učestvuje u izradi i organizaciji sportskog programa. Jedan ću vam nagovestiti, E, posle e, sastanka Evropske atletske federacije u Helsinkiju. Znate da smo dobili organizaciju Evropskog krosa 2013. godine, tako da će jedan projekat koji ćemo vam vrlo brzo prezentovati biti projekat Beograd 2013. E, pomoćnik Saveznog selektora za juniore, e, pruža pomoć Saveznom selektoru u neposrednoj realizaciji plana i programa rada juniorskih selekcija Atletskog saveza Srbije. Imamo komesara za savezna takmičenja, koji se stara o poštovanju atletskih pravila i propozicije takmičenja, neposredno prati i kontroliše regularnost takmičenja koje su nadležnosti Atletskog saveza, predlaže upravnom odboru izmene i dopune propozicije takmičenja, predlaže e, upravnom odboru verifikaciju državnih rekorda, vrši konačnu verifikaciju rezultata takmičenja, sa sportskim direktorom i saveznim selektorom neposredno učestvuje izvodi kandidara takmičenja i stara se o njegovom sprovođenju i pruža savjetodavnu pomoć e, organizatoru u realizaciji samog takmičenja. Što se tiče selekcija eh, Atletskog za Srbije, eh, mi smo napravili eh, ove tri grupe. A selekcije, reprezentativne selekcije ili talentovani mladi atletičari ili ako hoćete možda i pravilnije, pravilnije da krenemo od osnovu talentovani atletičari, reprezentativne selekcije i A selekcije. Šta su to A selekcije? A selekcije su kandidati za nastup na veliki međunarodnim na olimpijske igre, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo, nedostaje mediteranske igre, ali oni su jedni od tih. To su kandidati sa ispunjenom A normom, kandidati sa ispunjenom B normom, potencijalni kandidati u fazi ispunjavanja e, norme za ova takmičenja. E, kako izgleda organizacijona struktura e, a selekcija. Na vrhu te strukture su atletičari, zato što kasnije ćete vidjeti u nekom konceptu rada E, svi mi dole ispod njih predstavljamo servis atletičarima i trenerima. Sportski direktor je tu da prati više realizaciju planova obezbeđenja sredstava, kontrolu toka sredstava koji su, e, koji su potrebni za realizaciju planova. Savezni selektor je tu da se brine o realizaciji programa E, u okviru trenažnog ciklusa, zatim imamo tim stručnjaka, tim stručnjaka koji ima Atletski savez Srbije, koji ću isto tako e, nešto reći o njemu, ili individualni e, individualni tim stručnjaka, jer ova grupa ima, ima tu mogućnost. I imamo predstavnika za štampu, to je od ove godine Ana Todorić. Koncept rada, rada sa selekcijama izgledao bi ovako princip e, je po rezultatu i uspješnosti, potpuna profesionalizacija ugovor, što to podrazumeva, uglavnom su ljudi iz e, kandidati koji pripadaju ovoj grupi e, imaju mogućnost potpisivanja ugovora o stipendiranju sa Atlantskim savezom Srbije, a njihovi treneri imaju mogućnost potpisivanja ugovora o honoraru s Atlantskim savezom Srbije organizovan pogod za servisiranje A selekcije, to smo mi, imaju mogućnost individualnih priprema i testiranja, onda kada mi to odgovara, odgovara povezano sa tehnološkim centrima, to je kod nas pre svega zavod e, za sport i fizičku kulturu, zatim imamo pokrajinski zavod, zavod za sport ili se dozvoljava mogućnost e, nekog e, individualnog izbora princip individualne odgovornosti u svakom slučaju. E, njihovi treneri će imati obavezu za mesečnom izveštaja o radu, da podnose mesečnom izveštaja o radu kancelarije, u sportskom delu kancelarije Atletskog saveza i imamo potpunu transparentnost u radu, što već možete i da pratite, traje već par godina na sajtu Atletskog saveza Srbije. Fine selekcije, organizaciona struktura izgleda otprilike malo prilike, nego ovako imamo savezne selektore, pomoćnika saveznog selektora za juniore, operativne trenore za juniorske selekcije i operativni trenori za seniorske selekcije. Naime, u ovoj e, organizacijalnoj šemu sportskog dela saveza e, nema, e, nemamo stručne štabove, ali će selektor i pomoćnik za juniore na svoje akcije pozivati trenere ja sam ih eto nazvao operativni, koji će biti e, zaduženi za vreme trajanja priprema za određenu grupu e, disciplina i za to će biti adekvatno plaćan. Koncept rada sa reprezentativnim selekcijama imamo četiri starostne kategorije. Senjori nije potrebno, i mlađi seniori, juniori, mlađi juniori. To su takmičari koji e, imaju učešća na takmičenjima iz programa iaf a i a i apaf a ehm, da bi bili u programu, svakako moraju da, da se pružaju podršku reprezentativnog programu Saveznog kapitena. Njihove pripreme su centralizovane, na kojima ćemo ehm, uz pomoć stručnog saveta pokušati da i obavimo testiranja na licu mesta, na čemu kasnije može više da kaže i predsednik stručnog e, saveta Dušan Perić. E, selektivna podrška tima stručnjaka, znači oni nemaju mogućnost kao kandidati za selekcije, imaju apsolutno svaku e, podršku tog tima, imaju obavezu tromesečnog izveštaja o radu, a njihovi treneri e, stručnom usavršavaju. I imamo rad sa mladim atletičarima, obuhvata starostna kategorija mlađih juniora, organizovat će se kampovi na kojima će isto biti vršena testiranja. E, pokušat ćemo da uvedemo uz pomoć stručnog ljudi i stručnog savjeta jedinstvenu metodologiju rada sa e, ovim kategorijama i tu imamo obavezno usavršavanje trenera. I sada na početku, na kraju i na početku ja bih ovaj, hteo da kažem ko su članovi za sada stručnog savjeta Atletskog savjeza Srbije koji će nam dati maksimalno podršku u realizaciji ovog programa. Znači, profesor dr. Dušan Perić, koji je predsednik stručnog savjeta znači u metodici, dr. Nikola Čikir iz leka reprezentacije, profesor dr. Sergij Ostojić, nutricionista, profesor dr. Aleksandar Lukman biomehaničar, dr. Ljubica Bačanac, psiholog i imamo dr. Davida Boricu, generalnog centara Sportskog za e, Srbije u programu e, našeg, rada nismo naveli, ali će e, na kraju e, profesor Dušan Perić da vam iznese koncept koncept da vam predstavi u stvari program Vesela atletika koji podržava Svetska atletska federacija. Sada bih zamolio saveznog selektora Dragišu Kuzmanovića da iznese, što bi rekli, detaljima plan rada Atlantskog savjeza Srbije. Dobro večer svima, želim da vas pozdravim, da vam se zahvalim što ste došli na dane atletike i što ste učestvovali u radu reprezentativnih selekcija u 2011. godini. Želim da vam čestitam na ostvarenim rezultatima koje ste vi kao treneri klubovi postigli na međunarodnim domaćim takmičarima i vašim atletičarima na osvojenim medaljama. E, jedna veoma teška sezona, teška e, po, samom radu, odnosno po broju takmičenja koji su za nama, e, dodala nam je dosta rezultata i mislim da možemo biti zadovoljni što se tiče 2011. godine. U 2012. godini nas očekuje manje takmičenja, ali svakako mnogo važnijih takmičenja nego što je bilo u 2011. godini. Pre svega mislimo na olimpijske igre u Londonu, Europsko prvenstvo za senjore, te vidim našu veliku šansu da posle 2006. osvojimo medalju i svjetsko prvenstvo za juniore. Naravno, tu će biti i sve Balkanijade, jedna informacija koju koja je skoro potvrđena je da će i reprezentacija Hrvatske od naredne godine učestovati na balkanskim prvenstvima. E, e, predstavio vam se POP i zahvalio bi mu se što je prihvatio tu odgovornost. E, E, da vodi sportski sektor Atlaskog saveza Srbije i nadam se da u narednoj godini i u godinama koje nas očekuju e, da neće biti možda zastoja koje je nekad bilo samo iz ljudskog faktora što nismo sve mogli da postignemo. E, Tačno je prikazao šta će ko u Atlaskom savezu Srbije u narednoj godini raditi i mislim da, će nam svima biti rakše. Znači, neki godišnji program koji ćemo predstaviti, e, to je program koji ću ja predstaviti, to je program priprema kandidata za učešće e, na takmičanjima koji sam naveo, program rada sa mladim i talentovanim atletičarima i atletičarkama, jer nam je to budućnost i neka baza e, i realizacija programa kampova koje već nekoliko godina uspešno ostvarujemo, a kroz akciju koja će se sprovesti naredne godine a koje će više govoriti profesor dr. Dušan Terić, projektor Kids Athletic, mislim da ćemo naprediti i da će kampovi imati svoju svrhu, odnosno rad sa mladim i atletičarima, a ne kao što je to do sad bilo e, pripreme reprezentativnih selekcija. E, Kratko ćemo prikazati sadržaj programa, to su nam sportski ciljevi, zadaci, e, stručni rad, program takmičenjima, e, naravno kriterijume koje ćemo odrediti za odlazak na najveća međunarodna takmičenja što se tiče atletičara, ali što se tiče trenera, e, programe priprema i naravno reći nešto više i o kampovima i na kraju našeg izlaganja, odnosno mog izlaganja, izložit ćemo listu kandidata koji će se naći u sljedećoj godini na osnovu rezultata ostvarenih u 2011. godini e, i što se tiče seniora, a i što se tiče juniora, o kojima će više govoriti pomoćnik saveznog selektora za juniore, gospodin Borislav Tisić. Znači, e, koncepcija programa e, sadrži e, da do 20. novembra, međutim taj rok ćemo prolongirati, da atletičari u svojim sredinama e, obave lekarske preglede koji su obavezni, e, također atletičari koji se nalaze u programu finansiranja Atletskog saveza Srbije i Olimpijskog komiteta, to će obaviti u institucijama koje je odredio Olimpijski komitet Srbije. Ja se nadam do 25. novembra da ćemo usvojiti individualne programe i da ćete kao i ranijih godina e, znati šta kom atletičaru sledi, u kom periodu i u kom kvartalu. E, potrudit ćemo se da to e, da obuhvatimo ono što je potrebno za atletičare, a to su pripreme, suplementacija, opreme, i rekviziti, ishrana i te najbitnije stvari do 10. decembra u Republičkom zavodu za sport, obavezno smo u Republičkom zavodu za sport da obavimo testiranja e, i veći broj atletičara koji će učestvovati u reprezentativnim selekcijama obavit će kompletna motorička, funkcionalna i psihološka testiranja. E, decembar i januar, da je to više januar, obavit ćemo i zajedničke pripreme Eh, naše baze će biti verovatno kao i ranijih godina. U pregovorima smo Lucinj, eh, Bar i što eh, Naravno, individualne programe imaju atletičari koji su ostvarili norme za olimpijske igre, kako B, tako i ja norme, i oni su već krenuli u realizaciju programa, napomenući da se Dragutin Topić sa svojim atletičarkama Biljanom Topić i Tatjanom Jelačom koji od skoro trenira nalazi na Kipru, Eh, da će jedna grupa naših atletičara olimpijaca već od 10. decembra biti u Južnoj Africi i nastavljamo trend da najboljim atletičarima, kandidatima za visok plasman, eh, atletičare koje je Olimpijski komitet Srbije i Ministarstvo omladine i sporta svrstalo tu grupu top 10, eh, atletičari koji mogu biti da se klasiraju na olimpijskim igrama, već su krenuli individualne programe i imaju sve uslove kakve ima i njihova konkurencija u Europi i svetu. E, naravno, januar, april, to je takvičarski period, period e, takvičenja e, u dvorani i kroz takmičenje. Opet u martu ili aprilu ćemo obaviti testiranja u Republičkom zavodu za sport i na vikend pripremama vidjeti E, kako se radilo, koliko se radilo i kako da krenemo u e, letnji deo sezone, odnosno ono što nazivamo pravom atletikom, takmičenja na atletskoj stazi. E, također, scenarij je da kao i godina u aprilu za vrijeme prolećeg raspusta u bazama koje ćemo formirati, odnosno trening centrima, obavimo zajedničke pripreme i naravno takmičenja koje smo naveli tokom cele sezone. E, što se tiče ciljeva i zadataka, to je jedinstvena metodologija rada. Mislim da imamo tu prednost što se u našem stručnom savjetu nalaze ovakvi stručnjaci koji predvodi profesor dr. Dušan Perić, koji će vam više reći o metodologiji. E, određivanje kriterijuma za selektiranje, e, stvaranje trening centara, znači potrudit ćemo se i već smo uspjeli u ovim godinama, dosta je naravno bilo i nedostataka i problema da napravimo trening centre u kojima ćemo obavljati pripreme, e, u prethodnim godinama to je bio Zlatar, to je bio Bar, to je bio Uci. E, na našu veliku sreću ponovo ćemo se vratiti i na Zlatibor izgradnjom jedne lepe staze u Užicu, dobili smo mogućnost da i pored Kragujevca, gdje smo se leti pripremali i održavali kampove, u narednim godinama to bude i pored Kragujevca i u Užicu. E, korišćenje naučnih metoda, e, podizanje opšte nivoa kvaliteta rezultata, organizacija kampova, priprema, procena i praćenje kontrol kontrola trenažnog procesa, permanentna zdravstvena kontrola, znači ono što nam je najbitnije da imamo e, zdrave sportiste, da e, u onome što u zdravstvenom biltenu koji će vam doktor Nikola Čikiris više predstaviti, e, da se ukaže na to koje se povrede često javljaju kod sportista i kako to sprečiti. Naravno imamo ustanovu u VMA, VMA E, koja nam je stalno na raspolaganju i mislim da su svi i sportisti koji su se obratili za pomoć e, na toj, instituciji i dobili pomoć. Naravno, korišćenje sredstava oporavka, potrudit ćemo se da to više ne bude e, ono što je atletičaru potrebno i što on kaže i trener što kaže da je potrebno. Nadam se da ćemo u narednom periodu E, angažovati stručnjaka koji se baš bavi farmakologijom, suplementacijom, e, jednostavno stručnjaka i naši vrhunski atletičari će e, znati šta smeju da koriste i šta im koristi. Što se tiče stručnog štaba, od naredne, u narednoj godini i dobar deo ove sezone nismo imali stručni štab. U Pošto sezonu smo krenuli sa stručnim štabom, ja ovom prilikom želim da im se zahvalim na pomoći koje su mi pružili u radu e, i svakako da ovi rezultati koji su se postigli u ovoj godini e, i oni e, članovi stručnog staba imaju udela u tome. Angažovat ćemo stručna lica po potrebi. Po potrebi mislim na pripreme, gdje ćemo, ukoliko bilo potrebe, bude bilo potrebe, angažovati i strane stručnjake, ali pre svega naše trenere koji će e, voditi same pripreme i koji će svojim autoritetom, znanjem pomoći i mlađim stručnjacima, mlađim kolegama e, da nešto nauče i da savladaju materiju. E, kao i ranijih godina na pripremama, takmičenjima, u svakodnevnom treningu E, imat ćete mogućnost konsultacije sa lekarom, korišćenje fizioterapeuta, nutricionista e, i tako dalje. Kao što sam rekao, naredne godine nas očekuje nekoliko bitnih takmičenja, e, pre svega svjetsko prvenstvo za juniore, evropsko prvenstvo za seniore i olimpijske igre. Eh, za sva ova takmičenja Svjetska atletska federacija i Europska atletska federacija su odredili norme eh, eh, koje mislim da su vrlo jake i da mi nećemo mnogo, odnosno da nećemo uticati na njih, tako da je kriterijum za odlazak na veliko takmičenje, jedan od kriterijum je učestička norma. Zatim analizirat ćemo i tablice svete Europe, analize dosadašnjih takmičenja, kao i odnos prema reprezentaciji, realizaciji plana, domaćim takmičenjima, u zdravstvenom statusu, trenutnoj formi pred odlazak na veliko takmičenje i da ima usvojen plan i program, individualni program koji sam malo prenaveo da se nadam da će do 25. Eh, novembra biti usvojen. E, za stručno lica prvo i osnovno je da je licenciran trener e, što se tiče individualnih takmičenja koji će u narednoj godini biti najviše, znači da je to trener takmičara za visok plasman, trener koji će svojim stručnim znanjem e, pomoći i ostalim učesnicima takmičenja i broj takmičara i trenera, odnosno trenera određuje kvota, kvalitet ekipe. To eh, isto važi za razvoj ekipna takmičenja, međutim i do godine nećemo imati ekipno prvenstvo Europe, zato što se u naravne godini održava prvenstvo Europe po prvi put na dve godine, tako da to ekipno takmičenje nećemo imati. Eh, program takmičenja, kao što smo rekli, prvo takmičenje koje nas očekuje, to je prvenstvo sveta za senjore u dvorani u Istanbulu, E, prvenstvo sveta za junior u Barceloni i prvenstvo sveta u polumaratonu Kavarna Bugarska. To su takvičenja iz organizacije IAF-a. takvičenja iz programa Europske atletske asocijacije su prvenstvo Europe za senjore i senjorke u Helsinki, prvenstvo Europe u prosu budipešta Mađarska e, e, i zimski kvot se izostaju zimski kup Evrope u bacanjima koji će se održati u Bavi. I naravno sva takmičenja iz programa ABAF-a, Balkanske atletske asocijacije, znači krenuši od prvenstva Balkanu Krosu koji će ove godine biti e, kasnije u odnosu na prethodne godine, 30. E, marta se to takmiče održava, zatim i naravno sva ostala prvenstva Balkana u hodanju u Bukureštu i Rumuniju, za senior je, je u Jedrenama takmičenje, eh, Eski Šeri u Turskoj je za juniore i Smederevo eh, za mlađe juniore. I najvažnije takmičenje u narednoj godini, Olimpijske igre London 2012, eh, je u nadležnosti Olimpijskog komiteta Srbije, Eh, da bi se to takmičenje potrebni su se standard koji je propisan od IAF-a. Eh, tri takmičara sa eh, A normom mogu da nastupe u jednoj reprezentaciji, odnosno jedan takmičar sa B normom. Mislim da trenutno problem imamo u hodanju, da imamo čak trojicu na 50 km koji su ostvarili bez standard i stav stručnog dela Atlantskog saveza Srbije je da na olimpijske igre ide takvičar koji bude u 2012. godini ostvario najbolji rezultat. i komunikacija što se tiče e, e, atletičara koji su stvarni e, normu za odlazak na olimpijske igre je jedino sa Atletskim savez Srbije na čemu E, nismo mi insistirali, već Ministarstvo omladine i sporta i Olimpijski komitet Srbije u nekoliko navrata. Mi smo rekli što se tiče priprema da će to biti individualne pripreme, takmičara koji su evidentni kandidati za olimpijske igre, svjetsko prvenstvo za juniore i europsko prvenstvo, zajedničke pripreme, to su pripreme kandidata za reprezentativne selekcije i završne pripreme, završne pripreme evidentnih kandidata za navedena takmičenja. E, potrudit ćemo se, to već nekoliko godina pričamo, e, nadam se da ćemo sad imati i sredstava, i vremena, i ljudstva da povremeno obavljamo vikend pripreme, e, nadam se prvi e, krajem marta mjeseca. I naravno regenerativne pripreme posle naporne sezone e, sa kojima već imamo iskustvo. Atlanski kamp se organizuje pro programu Ministarstva omladine i sporta Republike Srbije E, termin je jul 2012. godine, učestvuju mladi i talentovani atlečari i atlečarke koji su stvarili kriterijume i zavisno sredstava koje dobijemo, pretpostavljam da će to biti od 60 do 70 atletičara. Kampom kao i do sada rukovodit će stručni tim, e, organizovat će se predavanje tematske stručne tribine, e, kao i ove godine pokušat ćemo, u stvari ne pokušat ćemo, nego obavit ćemo testiranje zdravstvene preglede, rezultate vam predstaviti i kao što sam rekao sredstva i ministarstvo, ali više e, o kampu mladih i perspektivnih sportista govorit će predsjednik stručnog savjeta i o projektu Kids Athletic. E, ja vam želim uspješnu sezonu i reći bih dao pre nego što e, iznesemo kandidate i tabele kandidate, dao bih reč pomoćniku Savjeznog selektora za juniore, gospodinu Borisovu Pisiću. Evo ja da vas pozdravim e, e, u svoje lično ime e, i da vam kažem da je već kolega Kuzmanović izneo šta će se sve, šta će sve raditi, to se odnosi i na juniore. I na juniore, znači imali smo taj neki opšti, opšti deo koji se odnosi na junior. Pa sada kada budemo predstaviti to grupe i ovaj, e, on će reći seniorama ja junior. Što se tiče juniora, znači najvažnije takmičenje ove godine je svetsko prvenstvo u Barceloni juna ono mjeseca. Sem toga imamo i e, kroz prvenstvo Europe koje će biti u decembru mjesec ove godine. To je još ostalo takmičenje iz 2011. Eh, godine. Eh, pored svjetskog prvenstva imamo eh, Balkansko prvenstvo, Balkansko prvenstvo i stariji i mlađi juniori i imamo svetsko prvenstvo koje će u krosu i Balkansko prvenstvo u krosu sada bi ovaj, e, prepustio da kaže Dragiša o prvo seniore po nekoj hjerarhiji, pa ćemo onda preći na juniore po kategorijama kako se njih ovaj, zamisli i po nekim rezultatima podeli u grupe i koliko će ko imati šta u sad savza Srbije. Znači, ja bih htio da e, još napomenem da je Atinski savez Srbije u 2011. godini Eh, na razne načine eh, financirao 97 reprezentativaca, odnosno 97 atletičara i, i njihovih trenera. Eh, nadam se da će sredstvo u narednoj godini biti još veća i da ćemo možda veći broj atletičara financirati, odnosno ukoliko imate vi neke zamjerke, odnosno neke stvari koje bi nam predočili, Eh, da li je to potrebno više eh, kućara financirati ili broj smanjiti, a da ovi koji su u grupi financiranja da imaju veća sredstva i veće mogućnosti? Eh, znači, još uvijek nije ni usvojen budžet, niti znamo kojim sredstvima raspolažemo. Napravili smo na osnovu ostvarenih normi za odlazak na olimpijske igre prvu A grupu atletičara koji imaju A olimpijsku normu u kojoj se nalaze Dudaš Mihajl, Kološina Zasmir i Tomašević Dragana. Znači, e, mislim da će njihovi planovi koji su nam dostavili biti u potpunosti isfinansirani od Atskog saveza Srbije, a po time podrazumijemo da po 120 dana imaju i treneri atletičar suplementaciju negde približno oko 300.000 dinara, da potpuno budu pokriveni što se tiče fizikalne terapije, zdravstvene zaštite, oprema i rekvizita. E, B grupa, prva B grupa su atletičari sa ostvarenom B olimpijskom normom koji bi imali 20 dana manje, znači 100 dana i trener i atletičar po 100 dana, 250.000 dinara za suplementaciju i pokrivenu fizikalnu terapiju, zdravstvenu zaštitu, opremu i rekvizite. E, Sljedeća grupa je druga grupa potencijalnih e, kandidata e, koji, bi e, po našoj nekoj proceni imali 60 dana priprema i za njih i za trenera po 60 dana, suplementacija su 150.000 dinara, fizikalnu terapiju, zdravstvenu zaštitu i nadam se da će što pre ispuniti normu olimpijsku i preći viši rang. Znači tu pre svega mislimo na Šarčevića, Navu, Jotanović, Milana, Filipović Nenada, Savanović Latvira, Munđan Marinu, Vasić, Radinović i e, grupa reprezentativaca e, koje bi imali pripreme e, januarske i aprilske, oni i treneri sa suplementacijom od 80.000 dinara, to su Petrović Mirko, Ristić, Marković Miloš, Sama Vedrad, Živanović Darko, Ranđelović, Andrić Mila, milić Bogdana Hrmanić, Jelena i Vitić Tatjana. E, I ostala nam je peta grupa reprezentativci e, koji bi imali od Atletskog saveza Srbije e, pokrivene jedne pripreme i suplementaciju u iznosu od 50.000 dinara. Svi ovi spiskovi će biti objavljeni na sajtu Atletskog saveza Srbije, tako da svaki pregovor, ćemo uzeti u razmatranje koliko smatrate da je vaša atletičar oštećen, da se nalazi u grupi koje ne treba da se nalazi, sve ćemo to razmotriti. Moguće da se naša, eh, neki naš propust eh, i svakako za svaku saradnju kao što je tu uvijek bilo, eh, bit ćemo raspoloženi. Zare glavu.

Osvara medalje na prvenstvu Europe 2011. godine predviđa priprema 60 dana da ima i atletičan sa trenerom i suplementacijom oko 80.000 fizikalnu, terapiju, zdravstvenu zaštitu, opreme U tu grupu spada Amela Terzić. Zatim imamo u drugu grupu. Drugu grupu to su e, juniori koji su 2011. godine uh, ostvarili rezultat na nivou norme za svetsko prvenstvo u Barceloni i za njih je predviđeno 45 dana priprema atletičar plus trener, suplementacija u iznosu 60.000, fizikalna terapija, zdravstvena zaštita, rekviziti, to su Stambolić Marija i Vučević Marija. Zatim imamo drugu B grupu, to su osvajači medalja na EOF-u ove godine, pripremi 45 dana, atletičak sa trenerom, suplementacija 60.000, fizikalna terapija, zdravstvena zaštita, opreme i a to su Kojić, Nemanja i Nikolić Imamo drugu grupu potencijalnih kandidata svjetsko prvenstvo 2011. godine, pripremi 30 dana, i suplementacije 25.000. To su e, atletičari koji su blizu norme i mislimo da bi oni mogli da ispune normu u toku 2012. godine do odlaska na svetsko prvenstvo u Barcelonu. To su Simović Teodora, Bukvi Zorana, Salata i Sara, Raguljević, Milena, Pravović Miloš, Cvijević Komen, Milovanović Milan, Milovanović Nenad i Čanković Nikola. I imamo treću grupu to su reprezentativne selekcije, recimo za balkanske igre, jer tu nastupa reprezentacija, kad su u stari juniori, pripreme 15 dana će imati. A tu su kandidati Šarja i Viktor, Vukadinović Stefan, Radjoša, Vasilije Kitanović, nena, Duka, Milan, Trifunović, Nikola, Jošić, Petar, Marković, Božda, Jodik, Dino, Jonček, Strahine, Đurić, Petar, Obradović Filip, Uđenović Aleksandar, i Stefan, Ivančević Aleksa, Kaliče, Vojana, Ović, Nada, Milanović Emilija, Vujanić Kristina, Manić Monika, i Sandra, Babić Danijela i Pešić Emilija. To su stari juniori i mlađi juniori. Imaju isti, da potretman, To je po 15 dana priprema tu su Veličković, Aleksandar Bosać, Nikola Kitanović, Nenad, Rajić, Vladimir, Marinković, Stefan, Novinski, Petar, Mladenović, Milan Đorđević, Miloš, Perić, Marko, Đoda, Stojan, Lektarević Zorana, Sinić Nikoleta, Nikolić Anđela, Grujić Jelena, Grujić Zorana, Milutinović Marija, Stajdinović, Marija, Đaković Nataša, Mantević Jelena, Dautović Ilda i Janković Dragana. I na kraju bih htjela da kažem da iz ovih, kad su pitali mlađi juniori, je zadovoljstvo da kažem da imamo, par smo o tome razgovarali, a to verovatno svi znate, e, iz ovoga tri veoma talentovane i, i, i koje odskaču devojčice, a to su e, sestre Grujić, Jelena i Zorana i mislimo da je veoma talentovana također njihovo godište Sredinović Marija u kandidat za dalje troskog koje ćemo opet po, posebno nekom okom gledati i dogovarati se kako dalje raditi. Kad su pitanje sestre Grujić, dobro je to što rade, da kažemo, opšte stvari nisu se još specializovali, one su te 90. godište, ali koje su nastupale, pokazale su izuzetan talent. I dobro je što nisu toliko specijalizovane u, sadašnjem ovaj, eh, uzrastu. A što se tiče Stojadinić Marije, on je 97. godište koja je izuzetno talentovana i mislimo da će mo sa pomoći sa stručne strane i još što bude trebalo ići i imati neki eh, normalan i permanentan razvoj i da izraste u dobro centra. Zahvaljujem. Jer imam pitanja, ovo ovaj je predlog nekih koji normalno može, može da pretrpi, ali samo ako postoje argumenti problem. Jedna primjedba samo, zašto ne stoje imena trenjera? Zašto ne stoji imena trenera? Pa ne stoji imena trenera, ajde, za sljedeće možda ćemo napraviti i staviti na sajt. Pretpostavljam da svako zna čije je... Ja bih bi još nešto dopunio. Jako bi lepo bilo kad bi bila i, i klubovi Pripadam ono, u primjerku i bit će to ispravljeno i stavljati ono, na, stavlja na sajt Hrvatskog ovaj, savjeza. Jer ime trenera jasno govori koja je perspektiva tog čoveka. Bez ljutnje. Upravo za Dobro, dobro, prihvatamo to, ovaj, a sad... Dobro. Ovaj, kad su, kad u pitanju sestre Grujić, one rade u latinskoj školi kod Rebere Đorđević, tu im pomaže i e, Milinko Marko. Sada je, e, pošto radi tamo timski, sada je e, Đorđeja bolovanju preuzeo odgovornost Ferenc Kamas. Sve su to ljudi koji daju e, nekako, ovaj, e, nekakvu garanciju da se dobro ja bih Kuzmanović pitao ako može ovaj... Pa radi se... Ne može. Izvinjam, posle ću. Ne, ne, ne, ima javno sam Znači Ima dva pitanja. Šta će biti ako... Prvo lakše pa Ovo da neću, ajde li jedan. Izvinjam neću li jedan. Ne, pa ne, ja ozbiljno hoću nešto da kažem, da ne možemo lakše pa teže. Za mene su teška sva pitanja koja želim postaviti. Ajde, ajde. A verovatno ćeš ti lako odgovoriti. A ja znam i odgovor. Ali moram zbog neću otići, neću otići zadovoljno odavde ako ne postavim pitanje. Prvo pitanje... Izvijem se, a što si rekao da nećeš, da, da, a otišao bi nezadovoljno, nećemo odavde da odlazimo nezadovoljno. Kažem, otišao bi nezadovan, neću da odem nezadovan, pa zato ću postaviti pitanje. E, može neki da tu viču, čuva, ali ja ću postaviti sljedeće. Šta će desiti ako ovaj spisak precrpli takve izmene da se pojavi dete koje ostvari rezultat kvalitetan da bi bilo na tom spisku. Da li će taj spisak biti večan za ovu 2012. godinu i će precrpiti izmene? Ne, rekli smo uvodu da nije večan i da je ovo predlog koji može da pretrpi izmene. Ovo je neki presek trenutnog stanja i mi se, ja bih voleo da, da pretrpi promjene ka boljemu i da... Hvala lepo, jer ima, vidim ima djece koja su izostavljena. Vi verovatno imate statistiku, radi se e, o kopljašima. Idemo dalje. E, sa ovom djecom, zahvaljujući upornom radu svih nas koji rade, odnosno svih vas kao trener rade, ajde nek ja budem jedan koji, eto, nije trener, ali e, postigo je neke rezultate. Da li e, i dalje važi e, licenca koju imamo da sa određenim ili sa atletičarima sa kojima se radi u državi Srbiji treba da rade licencirani treneri ili neki građani koji su bili atletičari, nisu atletičari i tako da. Ili eh, je to, ili ona grupa koja ispunjava uslove da bi stekla licencu. Ne kažem da je pametniji ako ima licencu. Ali eh, pravilnikom je regulisano i upravni odbor trenerske zajednice tražio upravo ono što je bilo na prethodnoj diskusiji kada je gospodin postavio pitanje koju tu e, treba da verifikuje e, e, odluku trenerske organizacije upravne odbor. Tražili smo da s atletičarima u Republici Srbiji rade ljudi koji su i licencirani pored toga što su stručnjaci. Ovdje ima mnogo trenera koji nisu licencirani. Ako važi za većinu 95% ljudi da ispune tu neku obavezu koja je regulisana pravilnikom, onda mislim da važi i za one trenere koji su tu na listi, a koje znamo, za koje Golubović postoje pitanje zašto nisu tu, da nemaju licencu. Mislim da je to između ostalo i jedan problem trenerska organizacija, a gdje su sad upravo treneri i o tome treneri treba da dišu i da, da govore. Jer ja sam predsjednik trenerske, izvinjavam se što tako nastupam, ja sam predsjednik trenerske organizacije regiona Vojvodina i predložit ću da se sva sredstva refundiraju trenerima unazad, da ne treba, jer ako ne avazuješ, onda neću da platim licentu, licencu, a ako avazujem, onda ću platiti licencu. A, verovatno to tebi, e, Boron, nije poznato, ali je to tako. To, je tako. zato sam reagovao i pokušao da kažem. Izvinjavam se što sam nekima možda dosadan, smetam i tako dalje, ali pokušao biti principijal. Dušan, mislim da se otvorio niz, čitav niz vrlo važnih pitanja, ali mi koliko sutra ujutru Mislimo, mislim, molim da pogledam. 9 sati ujutru imamo temu, e, pravilnika o licenciranju. Izvinite, Vodane, mi imamo odavno pravilnik i odavno imamo i već 10 godina plaćamo licencu. Sve se slaže. Ali treneri, kod vas, ja sad kažem kod vas, ne kod tebe, nego kod prethodne, ili sadašnjeg rukovodstva, sad si ti novi sportski direktor, vjerojatno što je ispraviti, su e, E, žao mi je što treneri ostali ćute, e, avazuju treneri e, koji zaslužuju postaranu statu, da se razume. Ali pravila igre neka smo postavili pre 5, 6, 7 godina. I treba da ih poštujem. Slažem se, rekao sam i na početku da si postavio čitan niz dobrih pitanja i pravih pitanja, samo da mislim da nije, nije adekvatno da večera se tome pričamo večeras ne pričamo o toj temi, znači sutra je odvojeno sat i po vremena za ta pitanja, pa bih te molio da sutra ujutru krenemo i da razgovaramo o tom. Može. Pa, a mi smo malo pre pa inače e, rekli ko može da radi sa tim licenciran trener. A sad ćemo sutra da vidimo dalje ka, koji će, koji su to ti koji su licencirani će doživjeti neke promjene, ne, ne, ne, neću da ulazim u detalje. Ali znači, Tema je licencirani trener. To je dobro pitanje što vam postavljam. Hrvatska ono je izdao listu ovih kandidata, tamo i listu trenera. svi znaju koji su licencirani, koji nisu licencirani. Jer sada su otišli ljudi na pripreme koji uopšte nisu licencirani. Oni su već na pripreme. Znači, to je, a to je dobro za sutra, ne To je sutra. To ono što su otišli ljudi na pripremu nema veze sa ovim smislom, mislim da nisu. To je teo onda kako? Čemu? Prvo, ja nisam pod njega zadovoljan, ću jedno pitanje postaviti. Jer uz ovo pripremi koje je Atletski Srbije daje bez olimpijskog komiteta ili zajednički? E, malo pa sam rekao da e, što se tiče olimpijskih igara, e, a to podrazumeva i program koji imaju za kandidate E, Rio gdje se nalazi Mela Terzić, komunikacija i financiranje ide preko Atlantskog saveza Srbije. Znači, Ministarstvo Srbije, Ministarstvo omladine i sporte, sredstva za vrhunski sport odvaja e, i nama daje preko Olimpijskog komiteta Srbije. E, još uvijek nije utvrđen budžet, ni program Olimpijskog komiteta Srbije, tako da ovo važi i za Melu Terzić i za grupa atletičara osvajača medalje na EUF-u. Ovo su ona sredstva e, e, u ovom trenutku kad bi Atletski savjez Srbije financirao na osnovu budžeta iz prethodne godine, ovo bi dobili. Znači kad dobijemo ja e, jasnu sliku koliko će imati sredstava od ministarstva, a pogotovo od Olimpijskog komiteta, to će biti drugačije. Što se tiče dana priprema, juniori su, su u obavezi i svi su redovni đaci, znači mislim da više od 60 dana e, i ne mogu da provedu na pripremama godišnje, ako idu u školu. Prvo ja nisam zadovoljan statusom Amele koji je prošle godine bio mnogo bolje nego ove godine. Da li ste još 60 dana pripremili? Suplementacija 80.000. Gledajte, sa dve evropske medače. Ja očekujem da u 2012. godini i ovaj budžet mnogo bolji koji trenutno nije, znači to je ovaj podijelo. Ja tu nisam zadovoljno sa 60 dana primjenu. A Mela Bendić nije učenik, ona je student. jer mi smo ni to definisali. Ali bez obzira, on je učenik ili student, on ima svetsko prvenstvo i je ambit. Prošle godine, naravno dobro, koliko imala Mela tezi priprema, a koliko ima sad. Znači, nije, ja nisam za time da. Pod ja, kod dva, ovaj, i Nenad, Čovjek koji imao prošle godine 3.49, blizu je norme i traži vodi stati na njega u Alpijski savez Srbije. Piske nije najbolji pionir ove godine je pionirka je Dautović Ilda. Nisi uopšte spomenuo. Devojka koja je trčala 4.34 i je osvojila srebrnu medalju na mlađe juniorskom prvenstvu i bila član reprezentacije stare juniorske, ona uopšte nije pomenuta u perspektivne pionirke. A ona je rezultatski najbolja kao ove godine. I je Medina, koja je u s ove dve poslednje, uopšte nije u spisku za pripremu. A ona ima 97. godište, ima 440 na 1500 i 1007 na 3000 Konkretno govorim za svoja srčka. Ima dosta još tu, koji sam ja primetio, koji su, ali to svako za svoje neću sada pričamo o nekim drugim. srčarima, pričamo ja o mojima srčima. Kakav će biti status nekog drugog atletičara ovdje kod osvoji sve titule prvaka Evrope? Znači sa 60 dana priprema i suplementacijom od 80.000 dinara možemo to da napravimo. Umesto se popravi status da bude bolje. Još pak, da neko može testirati hitno. je hitno je da već moramo da imamo čoveka koji radi suplementaciju. što si rekao, zašto mi to da radimo trenutno? Zašto ja idem tamo i da me ograničava neko koliko ću šta se stava kad ja podimam iz i tamo drugih priča. I moramo da imamo sad već ljude, a hoćemo do svjetskog prvenstva za junior za 7 mjeseci. Do, olimpijskih igara znate koliko, a svi radimo dalje svako nakon, bez tog stručnog tima koji bi trebao to da radi. Super, super, Vučiću u Orinu. Koliko je ona potrošila i uopšte nije sporno. Koliko su potrošili drugi ako mogu da kažem pre nego što Mikrofon. Niko neće, imati protiv da će ona ući u, u kategoriju dve više, ona zaslužuje da bude kao olimpijski kandidat. I neće biti problema što se toga tiče. Ona je, recimo, zato što je juniorka, pa smo to stavljali u nekakvu grupu koja ima ispunjenu normu, pa sam ja onda stavio je grupu više jer ove dve imaju ispred Pa sam da, napravim nekako razliku, ta razlika nije napravljena dovoljno i stavit ćemo to. Molim? Postoji razlika. Postoji razlika. Znači što se tiče Mele Terzić kao i za olimpijske kandidate i atlečare koji će imati usvojene individualne programe, sa tobom Rihard te obavit ćemo razgovor e, kao i sa svim trenerima i e, mislim da ćemo to e, bolje sami razgovarati, a mislim da Meli Terzić u godini koja je stvarila ove vrhunske rezultate, e, ništa nije nedostajalo i da e, Atlantski savez Srbije na, e, na sve vaše zahteve je tebe kao trenera je izašao u susret i što se tiče suprezentacije i priprema i stvari partnera i broja dana i sigura ljudi da će tako biti i naredne A to ćemo poslije ovog sastanka dogovoriti.

Slobodan Popović, sportski direktor, malo prvo mi je rekao da smo dobili prvenstvo Europe i da ćemo vrlo brzo krenuti u realizaciju programa Beograd 2013, napraviti selekcije, napraviti grupe, vidjeti koje su to perspektivne pionirke koje će nastupati u konkurenciji eh, juniorka, perspektivni pioniri u konkurenciji juniora, juniori koji izlaze u mlađe senjore, koji će biti mlađe senjore 2013 tako da eh, ćemo i dodatna sredstva od ministarstva tražiti eh, za ovaj projekat i već e, od ovog prvenstva, znači evo e, od Velenja, e, krenut ćemo u realizaciju tog programu. U Velenju ćemo, se pojaviti sa reprezentativnim selekcijama. Kao što smo rekli, pripreme ćemo obaviti za sve takmičare koji budu išli u Velenje. E, i nadam se da će taj projekat ići srednje i duge pruge, jer trenutno srednje i duge pruge nemaju ostvarenu jednu normu za olimpijske igre u Londonu. Nadam se da će u nedelju to Oliveri Jetić poći za rukom na maratonu Torinu i nadam se da e, u Riju srednje i duge pruge, zahvaljujući ovom projektu Beograd 2013, će imati mnogo više učesnika nego sad u Londonu. Odnosno naredne godine u Londonu. Pa ja bih kratko, ovaj, radi se o ovim tečarkama koje su u Americi trenutno. Vi znate, programski obavljaju kompletan trenažni proces, znači u Americi. Međutim, što se tiče suplementacije, tu je velik problem, nemaju oni neke nove, da budem tamo. Vidim da ste odredili programski za njih. Kako je mogućnost? da im se taj novac zaista prebaci i da oni iskoriste za to. Oni, oni problemski su i tu na, nekoj suplementaciji, ali nisu mogućnosti. Da li postoji mogućnost da im se pomogne? Jer je već određeno. E, to više može e, Dragan Zarić da vam objasni. Znači, problem, neki treneri su, neki treneri su upoznati s time, či, sa čime smo se mi e, i, i ljudi iz struke i, izvršni sekretar i generalni sekretar susretali sa onim što nam je država nametnula javnim nabavkama. mislim da to i što se tiče te suplementacije može Zarić ali ja može, onda treba suplementacija ovdje da se obezbedi da i se može. Može, mi ove, ovaj, svake godine znači, ako prelazi e, iznos od 370.000 dinara koje je sada, ne, ne, 370.000 dinara ukupno za vitaminizaciju. Znači to moramo da radimo i e, javne nabavke, male javne nabavke do 3 miliona i 700. Preko 3 miliona i 700 godišnje javi, radi se, mislim, velike javne nabavke, kažemo koji su i onda moramo da navedemo šta se treba da, da se pribavi. Znači, vi date kao i doktor i sve, koji su to suplementi i onda se ide u javne nabavke. Po firmama se pošalje i zabere se najbolji ponuđivač i on samo može, Znači, s kim potpišemo ugovor, samo pod njega može da se nabavi medikament i više drugi ne može se ispraviti. Ako može, može i tako. Ja ću da dođu. Dole, ja u vašem programu ne dvije predsjednike koje nas već jedna, kao što ste rekli, sad može predstavljati, mi smo i tamo mi smo malo već u Torinu, ali jedan jetiču maratonu, javno šuo, dakle tehnička greška, da postavljamo. Nemoguće je da ne bude na listi najuspješniji naš otrčar, neki tamo vest Europe. Vjerovatno tehnička greška, kažu, postavljamo, nisam je vidio ovdje, pa samo završim. Pre par dana podvali se na čemu trčala auto za 2.40.36. znači ima kupita tajnica, ok, ali znači ne može se primati za normu zato što nije na listi AFA. Mi smo toga svjesni. Ali smo svesni da smo trčali 2,5 minuta brže od te olimpijske norme. I svjesni smo da verovatno pretpostavljamo da možemo dve žene imati, znači olimpijski igra u Ja sam uvijek i toliko na srdu ove kao trener Ali Solić, ali verujem već nešto nešto se sam ispričao. Pa sam me interesuje, nije nijedna i druga u programu, vjerojatno ste grešku E, e, što se tiče Olivera Jevtić, e, nije stavljena ovdje u program jer trenutno ne znamo koji je njen status i nadam se posle takmičenja u nedelju da će se naći u najboljoj grupi. Što se tiče olimpijskih igara, norma za odlazak je 2.37 i to je jedna jedinstvena norma. Verovatno ste vi normu sa svjetskog prvenstva gledali da je bilo 2.42 i da je Ana ostvarila.

bio uslov za onaj koga si ti video u, toj disciplini, jel ima neko na nas Nema veze. Ovo ga mora sad pogledati, ne, veze da u toj disciplini nema nikog što? Da ima bolje Što? koji su išli prošle godine, možda se to previdio kvadrava. Ali mislim, mislim da to Đilda da je bolja i da i ima, ali na kraju krajeva ta tvoja će biti obuhvaćena kampom. Ja ne verujem da će polovina od ovih ići na neke individualne pripreme, jedino će biti obuhvaćena kampom, pa će biti ne samo ovi, nego će biti 60, kad će biti isto. Ne mijenja stvar. svakako da ćemo sve, ali na kraju krajeva ti koji su kandidati nisu isti u nisu nikada, niko nije se vrat, ali u svakom slučaju taj će i će, bit će Ja ne znam što se tiče normi prvenstvo, ovo je nešto što eh, na spisku ti koji već imaju i ti koji su blizu. Svi ostali teoretski mogu da ispune, ali mislim da je to verano.

izbrisanje, nego su zainteresni žene, sam tu, pa možda to i mislim da je vrlo važno i tome dve, tri godine malo i razmišljam što me možda ćemo doći u da više imamo sportista kakav je pred, idu da se školuju inostranstvo i da ih odande poziva savez i ne bih lično volao da se za mog sportistu koga sam ja trenirao, koji je otišao u inostranstvo, recimo godinu dana i nemam uvida ni šta radi ni kako trenira da, da, da, da stoji moje ime, u izuzetnim smo odnosima, ali bi volio to da se reši, to je možda vezano i za trenersku organizaciju i za sve, kako neko ko vidi sportistu mjesec dana ili dva godišnje može da participira. Da li taj trener podnese plan i program, potpiše ga, potpiše ga, odgovara za to, da li treba da dobije novac on ili taj koleđ trener tamo ili taj trener treba da malo vrati iz koleđa zaradu ovde, ako mu neko pomaže i tako dalje. Na tome, moja sugestija je da malo to možda jasnije se definiše, kakav trend ide. Uglavnom ćemo mi biti ovdje onako posmatrači, a djeca će sve više odlaziti na zranstvo. Eto, hvala. Ja, to je ja malo. Tomas, ja, Džuka je prvi primetio. Tomas, Đuka je prvi primjetio. Da li ima još pitanja? Nije više ne pominje. Nime se? više ne pominje. Pošteno. Thank <coughs> Da vidimo od čega se živi. Od dobri rezultati od treninga, a dobar trening rezultati od takmičenja. Ako smo planirali dobro, onda smo imali dobro takmičenja, ako nismo, onda nema ništa. Znači, e, malo sam se ovako šalio, ali za pripreme i dovoljno pripreme za, ovaj, glavni deo života. Zapravo oni e, srednje prugaši koje smo sad malo pominjali e, da se pripreme za e, vrhunac forme i za postizanje norme. Znači oni moraju se dobro pripreme i znamo da se pripreme kao i svi seniori da bi na vreme ostvarili norme za evropsko prvenstvo, koja je u ove godine, odnosno sljedeće godine, prvi put na dve godine i što je budito. E sad, e, ukratko samo da spomenemo ova takmičenja koja su iz programa stavljena takmičenja, to što vi znate šta pojedinačna prvenstva, kup i ekipna takmičenja, ova pojedinačna su na sta, van staze i ona na stazi. U takmičenja Ovdje ne vidite pionir, za mlađi junior i juniorke je, je predlog da zbog prevelikog trećenja tih atletičara i uzrasne kategorije, da su to takmičenja koja su višak i, stvarno oni su ove 2011. godine od maja mjeseca, početka maja pa do kraja septembra takmičili i nastupali jer oni imaju pravo da nastupaju za senjeve i tako da njima je to izuzetno, izuzetno duga sezona i ovaj, o tome ćemo izgledati kad bude onaj e, izmeni dobro i ekipa za prvenstva. E, karakteristika ove 2012. godine je to da je to olimpijska godina, da po prvi put imamo evropsko prvenstvo na dve godine, odnosno da imamo ga u rana delu sezone od 27. juna do 1. jula, što znači da nekde oko 20. će, se, će biti deadline za ispunjenje ovaj, učesničke te norme o kojima smo malo prepričali kapiteni, a da bi se to postiglo već u maju mjesecu pojedini moraju biti u dobro, dosta dobroj formi. Pa sam rekao ono, Marko, ako ti kroz, pa malo moramo i da se otvorimo i onda polovinom aprila krenu da se sprema, ono to će biti umjetnost, ali tako je kako je, to je sve. prvenstvo za junior je najvažnije uključenje iz programa juniora i kao što je Dariša malo prepomenuo, nema ekipnih prvenstva Evrope za seniori i seniorke jer je ovo evropsko prvenstvo ušlo u ovaj, termin ovako rano po kalendaru. Dakle, kroz prvenstvo, kako je koncipiran e, predlog kalendara, da kroz prvenstvo je pomeren u marcu, na 14 dana pre prvenstva Balkana, je e, biće kroz prvenstvo u marcu, što nikad nije bilo, mi smo, vi znate svi da je kroz prvenstvo sad bila oko, e, ne oko, nego trećeg vikenda februara, pa je bilo prvo vikenda prvenstvo Balkana, pa je bilo treći vikenda prvenstvo svijeta u Rosu, prvenstvo svijeta u ove godine su svete godine nema. Pionirsko takmičenje koncipirano tako da je pojedinačno prvenstvo u julu, a kupi ekipu u septembru. Da deca, kada završe pojedinačno prvenstvo, završe svoje škole, oni mogu kompletan Pogotovo taj juli, kad se kaže juli, onda se obilaznica dana, ali to je prvi, drugi juli. Tako da pioniri pošto prvog i drugog jula, ako pošto treći, mogu da idu na odmor, pa ceo jul i ceo avgust da provedu na, na odmor. Što se tiče mladih juniora i juniorki, odmah smo malo prepričali, znači pojedinačno je u julu, 7 dana pre prvenstva Balkana, a ekipno je u maju, znači još pre, još pre Eh, pojedinačnog i kada u taj program, odnosno kada njih uhvatimo program starijih juniora i seniora, onda vidimo da oni imaju takmičenje maj, i jun, i jul, i august i septembar. Tako da, opet, i ako izbacimo taj kup, oni imaju takmičenje da više ne znaju ovaj, šta će predostignuti. Stariji juniori imaju pojedinačno u junu, ekipno imaju u augustu i septembru, a u julu u julu 10. do 15. je prvenstvo svetog Barcelona. I balkanski šampion, tako je, u julu. E, za seniore kup je maj juni, pojedinačno je jun, jer to mora da se završi pred Evrope, a posle prvenstva pa Evrope u julu mjesecu imamo prvenstvo Balkana u Turskoj, seniore, i posle ide u augustu rada, mislim da je sedam dana vremena. Pošto sedam dana. Tako da, ovaj, smo napravili tako, odnosno stručnici su napravili tako jedan koncept koji bi optimalno dao pre, pre, preduslove i uslove za postizanje i novog i, i takmičenja u okviru ekonomije za sve evropske prvenstvo, olimpijske i tako dalje. Znači, Ja sam, nisam dao onaj raspored prve, uh, kalendara, ja ste to dobili u programu koji smo vam dali i nema potrebe da, da vam posebno ovaj, obradoviću. Mislim da je Balkanijade, rekao sam da kroz da je, da je dosta kasno i da je tako kako su predložili i, i, i e, pojeli ovi E, mislim da je za mlađe junije došao dobar program, došao dobro da ostoje taj prvi deo sezone, a da za juniore Balkanijaga malo nije, da kažem, dobro e, izbalansirana i da će biti e, problema, ali tako je kako je, mi smo to u prvi sve to prvenstvo, tako da, Ali nisu to postoje.

Jedno pitanje je, da li, pošto će verovatno biti, ne verovatno, nego sad je već gotovo, ovaj, da će u dvoranu u Novom Sadu početi da funkcioniše 10. odnosno u 12. mesecu, 1. 12. da bi se moglo za taj agresivni period zimski planirati, znači sve sem kružnih trčanja, znači od preponskih, ravnih, svih skokova, moglo bi se, da li vidim da nije predviđeno, ne razmišljate o tome ne, da se pravi neki Ja sam razmišljao o tome i razgovarao sam sa gore pre jednog do dana, i nisam htio da stavim ništa tih pitanje. E, jer razmišljao sam e, da, kad se stvori dati takmičenja, znači da se onda će, mi ne treba nikakvu odluku da donosimo, mi imamo e, propozicijama predvođenog boratskog kraljstva Srbije. Znači, plan, je da se ta takmičenja pravolinijska i skokovi i, i, kugle u Sadu, ajde jedan vikend napravimo autobus dva, da odemo u Budimpeštu, napravimo kružno, kružno, kružno prvenstvo, u prvenstvu kružnim crkama 400, 800, 1500, 3000. To rade Slovenci i Hrvati već Da, da, oni rade vrlo ovaj, dugo već. I drugo pitanje je bilo vezano za, za ovaj kalendar koji seniorsko analitiku praktično ne. Radi se jednostavno o planovima reprezentacije koji će do evropskog šampionata nešto imati, znači krajem maja, početkom juna se završavaju sva takmičenja za seniore koji nisu repetici. Znači, nema takmičenja za seniore tokom godine u sudu. što se završava početkom juna. E sad tu još postoji ta mogućnost e, Beograd, centralna Srbija, Vojvodina, ali nam mislim to sve malo. I da bi jako trebalo razmisliti o tome, a šta sa onim trećim, četvrtim seniorima u disciplinama. Znači nešto se mora smisliti da neki sistem... 20. i 21. i 22. Da, ali to su jedan, dva seniora po disciplini. Da, to je to. I posle toga njih 15 taj Bože to više, hoće ovaj da olimpijadu, ovi ostali Ja, ja se sad samo htio da ukažem na to da u srpskom kalendaru, znači kalendaru Asocijacije Srbije, nema takmičenja za senior. Od juna. Mi ne pričamo o reprezentaciji. Pričamo sada o senior. Seniori nemaju takmičenja. Takmičenja predviđena programom Asocijacije Savjeza Znači, da bi smo produžili srednje, a to govorimo već 10 godina više, pa znači da bismo produžili u sezonu, treba da se smisli nešto što bi trebalo da bude u funkciji toga, a trebalo bi da bude u labušku, septembru, pa već pa Dao sam se pravi pet ovaj primitiva. dao da se i hoće i neće. se se se Emir Ja bih ovo isto rekao što Kamasi kaže za seniore, za pionire nemamo u prvom delu sezone, imamo jedno takmičenje samo. I to je prvog jula i to je pitanje da li je to najsrećniji termin. smo to namjerno uradili prošle godine, ako ste primetili, da, pioniri imaju je, jedan vid takmičenja u prvom delu ovaj, sezone, zato što oni imaju školska takmičenja april, maj mjesec. Nemaju svi, i nemaju sve discipline na školski takmičenju. imaju, imaju kraj juna e, ranije naručavaju pa se upisuju na srednje škole, pa i u

Ako nemaju takmičenja. Školska. Regionalna. Imaju takmičenja koja su školska takmičenja, a kojima nema pola disciplina iz atletskog programa. Dobro, ti oni koji su kvalitetni, oni mogu i da takmičenja. Imaju i manje u ekipno. Ekipa. Je ekipno, koji A nemaju kup. Nema ni kupa mlađi juniorskog, nema ni plaza za domaća takmičenja. E, e, Nećemo mi svi na olimpijski igre. Ja ću možemo ulaziti na olimpijski igre, ali u e, 90% slučajeva ljudi problemi s ljuđenja, zatim problemi je djece, djeca su na godišnjem. Samo da ja. A kad nasedio je vraćaš

Znači, ova e, takmičenja dakle, za pionirska takmičenja trebala bi da se završe do polaska djece u školu. Ne može tako. Pričamo o toj priči da trebaju djeca da idu na rastu. Ono u tevru kup super. Ajde da se izrazimo koje, ajde da se to da rešimo da li treba da održimo ta takmičenja avgustu mjesecu da ta pionirska završe do djeca da Ne treba. Ne treba, ne treba. Samo jedno takmičenje imaju... Ne treba, ne treba. Treba da imaju se Treba da imaju i do kraja se prijeli. Znaš kako da ne, treba, treba da da što

Pevaj. Dobili su Atlantske staže, Užice, Sremska Mitrovica, Kragujevac. Mislim da će i Subotica, ne znam. Stručni savjet Atlantskog savjeta Srbije postoji zbog toga i zbog još drugih stvari. Ja mislim da je on gledajući dalje drugih država, naravno što okruženju, Hrvatske, Slovenije, Bugarske i tako dalje, Rumunije, koji imaju dosta mitinga i to su jedina takvičenja gdje može opušteno da za velika tekmičenja mi nemamo ni jedan asistente. Crna Gora ima više mitinga nego Srbija. Prema tome, ovo je stručni savjet, treba ovime da se bavi. Ljudi koji su stručni savjet, vidim da ima dosta, treba da obave razgovor sa lokalnim samoupravama i sa ljudima koji vode atletiku i tako dalje, tako dalje, da počne se raditi jednom definitivnom mitinzimu. Ali ne dobili su stazu i onda Sremska Mitrovica više neće ništa da radi. Voli je blik. Pa sad će trenira, izgubio sprint, izgubio ovo, izgubio Užice i ostali grani. Pa mora da se bavi mitlizima. Kad kad je zbog toga. Pa dobro, ja kažem, bavi mitlizima. Thank you.

Pored toga, ne samo naša, ima i Požarevca. Svi znate da Mahmur, Svijet, Lepčar i juniori već od tih pionirskih kategorija do seniorskih učestvuju u uličnim trkama iz prostog razloga što su finanska sredstva u pitanju i oni apsolutno učestvuju na svim tim trkama. Desilo se recimo pred dve godine da je Atletski savez organizao seminar u vreme ulične trke Desilo se do prošle godine da je ulična trka, vidim sad da je ova trka kroz istoriju desetoga i jedne godine bila ne bi to dešavalo, mislim da, iako vi nemate nikakvu obavezu da financirate, ali dobar I ja se izvinjam i Neži i u Jakra ću reći odmah to smo mi ovaj, razgovarali oko prosvete i on je obačeo zvanična kalendar. Da, a, i verovatno će se već poklapati s ovim eh, juniorskim otprilike to je september. A predvod je, pošto kažete, ja do duše na, žalost mogu da kažem da je naša sajmoško pitanje zaista, ja mislim da nikad nije bilo ovakve krize kao što sad, ali imam jedan predlog da na svim juniorskim takmičenjima i uvijek možete dobaciti jednu seniorsku trku. Da, e možete ponavljati pa za juniore i da se kaže, recimo, ne znam, sada je kilo i pol, samo za žene, pa sada i svaki put tako, prvo ono što će to, toj deci biti zanimljivo, jer ja znam da recimo baš što se tiče mojih večer u početku je bilo kad vidim Mirka Petrovića pa da su ljudi ne znam ja, verovatno ono više vole nego golke. Ali mislim da bi na taj način malo podigli taj rating i da to je jedan od načina da izorganizujem se Jer ipak je najbolje da i vidim da u taj put treninga, svi treniraju niko ne drži. Molim. Što se tiče ove trke, prošle, se zadovoljstvo ću već staviti u komentar. Što se tiče Cross RTS-a, Mirko je dostavio juče ili prekriče? To mi je poposjetio. Prekriče, dobro je. Prekriče, jel? E, kalendar sedi Cross RTS i to će biti i još neki što dostavili. Tomašević, Petrovic, Samavi, Šarcerka i tako dalje, da e, posle ovog mi ćemo da dostavimo, da sačinimo sve ukupni adresni program, kalendar, kako ćemo Srbiji i onda će biti sve ovaj, u tom komentaru. Tako da, a drugo što se tiče van konkurencije, e, 90% vas ovdje zna da e, ove godine smo, smo pravili, god je hteo, mogo je da trči van konkurencije i šta je hteo i pravili smo trke kad izmišljali smo da bacače trče 2000 sliči. Čak što? smo imali takvu situaciju da su tri, dve bacačice i jedna preko e, trčale dve iljade 2000 i onda odustanu sve tri. A mi punimo i jamu i, pravimo tepije. Ovaj, bilo je trka i ide do 500 i iljade i niko se tepije. U Beogradu, evo, tu je Ranko, Ranko zna da je bilo trka van, je na goru. Znači, sljedeća, nema nikakvih i u Kragujecu i u Mitrovici i u naših svojih državi gdje god su htjeli, kako god su htjeli. Tako da nije problem da se ovaj, naprave te trke van konvencije i da, da on je tako eh, reći. Timovi. Mislim, primetio u Kaledaru ima eh, državno takmičenje za mlađe seniore. E, to, to sam ja. Ja nije bilo, ja. Nema, nema, ne, ne, nema sada. Sada nema, da. Onda je ispušteno. Bilo je, bilo je.

U kalendaru se nalaze samo trke međunarodnog programa, programa Atletskog savjeza Srbije i ove domaće koje se nalaze u programu Evropske atletike. Ja sam ovdje dobio e, e, spiskove, ovdje recimo imam istočina tri imam iz Petrovac na Mlavi, e, mi je ovaj Gradac, evo sad Valjevo. Valjevo i to. Znači, sve su ovdje prijave koje su tražili da se, da se ubaci u kalendar, tako da ćemo mi i zimki ćemo trku ćemo da stavimo isto. A, evo ga, dobar. Zinkićevu to Hoće biti On e, će da vidi kako je to kad će... Je to njegov memorijal? To će za života da mogu... E, sada ću, ima jedan tu problem, mislim da je Kamac dobru stvar e, započeo i rekao da su problem onaj drugi, treći ili četvrti, peti kod seniora. Mi seniore uopšte da li imamo? Pogledajte samo takmičenje, mislim da će Begović kasnije statistiku izneti. To je jedan problem. Drugi problem, ja sam e, poprilično u atletici zbog bračnog druga, ali kao trener radim nešto kraće. Mislim da od kada, je Zazda Republika ili kako, Crna Gora i Srbije, ili srbije i Crna Gora, prilike kad se to razdvojilo, od tada ovaj, bio je onaj miting, pokušano da se organizuje u četiri pet gradova mitinzi i pojavljivali su se ljudi koji su ubedili u najbolju svojim disciplinama, uzeli su novac što je u redu, sasvim normalno i prirodno je pobedili su i uzeli pa, Mi još od tada nismo, a pokušavamo svake godine ovako na ovom skupu i prošle godine smo o tome diskutovali, verovatno isti sastav, iduće ćemo, budemo živi i zdravi, isto diskutovati. Problem je novac. Kako ja da putujem ili neko da putuje za sentu iz Priboja da dođe na seniorsko neko takviče. Kad nema za tog juniora koji je izleto kvalitetan ili nije, da dođe možda do Beograda. I dok sistemski ne bude financijski to regulisano, mi možemo pričati e, o seniorskim takvičenjima koliko hoćemo. Tu nekolicina seniorskih takvičara, posebno srednjih pruga, dvije, Dragane što kaže, srednjoprugaša, idu na te uliče trke, ubijaju se da bi dobili 3, 4, 5, 7 hiljada, nije bitno koliko dinara, zarade nešto malo, drugo je kraj. Dok se sistemski to ne reši i mislim da će, to je, bi trebalo da bude jedan od glavnih problema našeg eh, upravnog odbora, da to pitanje zajedno sa stručnim savjetom reši. Jer neće biti sredio. Nemamo servis. Nema. Pogledajte listu tu eh, reprezentativaca. Šefčić Dijana nema ništa protiv devojke, da se razumemo. 13 metara baca kuglu naša senija. Imamo pionirku Đaković koja baca 13,5 metara. I tu će možda biti kraj. Mi o tome treba da razmišljamo ako hoćemo, ali mislim da smo nemoćni jer moraju ministarstva dva, tri da se uključe. Drugo, neko je spomenuo školska taktiča, mislim da je Dragiša. Evo sada je već održana okružna neka i ne znam, opštinska prvenstva, jer će biti jačka olimpijada na proleće, na maju mjesecu. Znači, ove mlađe uzraste kategorije imaju mogućnosti da takmiče. Međutim, starije nemaju i nema takvičenja, sem ovih državnih, bit će prvenstvo gleda ovaj, Srbije, bit će Vojvodina. Prošli put sam bio ovdje baš sasvim slučajno u kampu kada je bio eh, kup Srbije za junior. Begoviću, ti i ko je bio još delegat, ako se ne vram. Smešno je bilo preko oglede smo skakali da uđemo u Kragovicu takmiče, jer bila utakmica prethodnog dana. Zahvaljujući tu nekima, spada bio se na mor, nemoj mi gledati. Zahvaljujući sportskim radnicima otvorila se vrata da smo na, prostorije radničkog, odnosno atletskog kluba. Nikakvih uslova a vrlo nekvalitetno. Isto tako je održano i u Novom Sadu sa malim brojem takvičara, kvalifikacije. Jer nemamo para. Mi možemo pričati koliko hoće. Dok upravni, e, završam, dok upravni odbor ili neka institucija, ne znam ja ne znam ovog trenutka ko, ne reši. Mi, sedrški atletski, imat ćemo ovako slučaj do slučaja. Veru, Kolešinci, Otanović, ne znam još, da se ne bi uvredio neko da ne govori, bit će tu desetak tih ljudi i to je kraj. A dokaz je u kojoj to ligi mi tačimo ekipu kao senior. I koliko imamo juniora u reprezentaciji senior. Ti kao komesar takče, ja sam na nekim bio komesar imaš za mlađe kategorije, ti dobro znaš da ne učestvuju mlađe kategorije na seniorsko mi u nekim disciplinama ne da ne bi održali takmičenje, nego ne bi ni raspisivali da bude tak kako izgledao kup. Da nije bilo mlađih, juniora, pa čak da ne kaže pionira u nekim smegu. se, mislim, ali to je vjerojatno problem klubova i problem sistema koji je u našoj zemlji. Para nema. E, spominje se da će se, neće plaćati ove, kako se zove, startine. Ma ne treba startinu, ja ću da platim startinu za 10 ljudi. Ma ali kako ću doći na takvu u Kragovicu? Mene mojim kolima košta 10.000 put što sam došao danas. A ne da 10 ljudi dođe u dva dana do prenoćište i tako dalje. To je problem. Izvinjam se što sam oduzeo vreme, ali to je problem atletika. Ne ništa, Mislim da je Tule sad mnogo, ono stalno otvara neke probleme. E, Zaista su, ne, tema je vrlo, vrlo ovaj, e, problematična. Jer mi smo e, sa postavljanjem komisara za takmičenje očekivali smo jedan veći prioritet takmičenja. Mi znamo da na našem takmičenju da ona izgleda jako, jako tužno. Ne znam koji reč dugo potrebno. Iz više razloga nedostatak sportista. Znači, kvalitetnih ne mora biti bude kvalitetnih, pa se odnos. Znači, u mnogim disciplinama malte ne, ne može da održiš takmičenje. E, druga stvar, tehnička opravljenost takmičenja, izgled takmičenja, vođenje takmičenja od strane, da kažemo, konferencije ili tako nešto, što mnogo može da znači da bude ovaj, drugačije takmičenje kad vodi neko ko poznaje, ko napravi atmosferu ili da to bude jedno nemo takmičenje, bez semafora, bez vidnih rezultata, bez naglašavanja rezultata, bez kretane pažnje e, publici koliko toliko da dođe na to takmičenje. Treba voditi računa po meni kome se daju takmičenja, naša dva najveća takmičenja u serijskoj konkurenciji priča. To je ekipno odmah kup i, i pojedinačno prvenstvo. Pojedinačno prvenstvo mora biti najveće takmičenje i mora biti obavezno. Postoje određene pravila i da kažem, e, ovaj, e, su prema strane Atomske savjeza Srbije, da mora se učestvuje na kupu ili na pojedinačnom Mislim da to ne važi za naše druge trenere, odnosno tamo sportiste, a možda i trenere. E, smo to takmičenje, pojedinačno prvenstvo, to mora biti glavno takmičenje za sve naše takmičenje. I koji idu na olimpijske igre, koji ne idu. Ne, to nije tako. Verujte, vi svi, vi svi ste, svi ste svjedoci to nije tako. Pogledajte druge zemlje, pa prvenstvo države, pa to je za njih. Znači, obaveza, mnogo lep događaj, tako da. Zato moramo voditi računa, kome gajemo ta takmičenja. I da se Atlantski savez, pa koji ću ti sad imati tu, mislim, neku radu, da se potrudi i ovaj deo što je rekao Dule, finansijski, ako treba, Atletski savez da finansijski podrži, dodvojite sredstva, jedne godine, znači ne jedne, nego znam koje, dosta, Apelski savjet, jednom novom sastavu, jednom naletu i entuzijazma. Znači, početak jedne nove e, ovaj, je za pojedinačno prvenstvo Srbije odredio deset nagrada. Sjetite se tog takmičenja u Novom Sadu, koje je bilo odlično. Svi su očekivali, razmišljali su ili većina, da mogu da uđu u deset nagradu. Nažalost, nije se čak i to ostvarilo, ali nema veze. Probalo se, znači, ovaj, nije, nije realizovana ta, ta, ta ideja. Nažalost. I, izgubilo se možda i malo, i, i ovaj, da kažem, poverenje. Sutra, ako kažemo, na pojedinačnom prvenstvu Srbije bit će 10 nagrada za muškarce, 10 za žene. Možda će kaže, a čekaj, čekaj, šta ćemo sa sve 2008. godine? Pa i tad smo imali nešto, pa nismo ništa dobili. Nema veze. Hajde da zaborimo to. Hajde da krenemo u novo, da, da kažemo. Nemojte tako da budemo skeptični. Drugačije će biti to prvenstvo, verujte. Upravo za to što je rekao Dule. Zašto idu naši i Imate i veliki broj na uličnim trkama. Pa i Zdravković je to rekao. Pa dobio neku nagradu. Pa to je svuda tako. Pa ti što, što u Sloveniji nemaju ni velike nagrade. Išli smo i Zitkić i ja po tim Nisu to velike nagrade, ali i ima. I dovoljno da, da, to bude daleko izgleda. E sad, znači to je jedan deo priče da okupiš dosta sportista, a drugi deo priče da ima napriš ambijent, da to će izgleda lepo, kvalitetno, da neko vodi ko to poznaje, ko zna zapravi atmosferu i tako dalje. I onda ćemo dobiti takviče. Mi nemamo takviče. Mi znamo šta imamo kad su u pitanju mi znamo što sad imamo. Dajte i to što imamo, da to malo dignemo. A možemo na ovaj način. Boljim organizovanim takmičenjem. To je možda upućeno i Ivici, ovaj, i i, Popoviću, i svima u Savezu, a i onima koji organizuju. Nemojte da dođemo na takmičenja, pa da nema nigdje na tehničkim prijema semafor, da ne znam da se dovikujemo, pitamo, malo je, koliko je koliko je vratnica, koliko je bacio, koliko je skočio. Vidimo da se šunjamo po samo da, se, svako ima to obavezu i da, to izgleda lepo. I svi se... kako se obezbedi semafore? Kako se obezbedi taj čovjek koji traži 300-400 eura, koji poznaje pa koji zna rezultate? E, Spasiću, rekao sam, Atletski savez mora to da podrži. Znači, ako ne može klub, ako ne može organizator, ima i kaže, mi imamo toliko, dopunite ovaj drugi deo. Znači, to oko tehničkog opremljenja, oko e, animacije, oko svega. Nešto to, to malo sve. se zove, je je. je Čim ga novac pomeneš, on se ugasi. Znam ga ovaj... Ali, prvo kamerska ništa. Bilo je prvenstvo Vojvodina, otvoreno. Niko nije došao iz Srbije. a znači, to je to. Bila su prvenstva centralne Srbije, otvorena, niko nije došao iz vojvodinu. Znači, to je to. Mi možemo da napravimo miting. Drugo državo ali neko to mora da plati. Znači, neko mora da plati put, neko mora da plati smeštaj, neko mora da doda, ako gledaš da kaže ovaj da budu minus. Da nešto pojede, da nešto ovaj, šta bi A mi u takvoj situaciji e, nismo, jer smo pokušavali. Ja sad ne mogu, moj kompjuter ne možemo da se e, priključim na ovaj, ovaj projektor. E, prošle godine, jer sam rekao, pisali smo na gradonačelnici gradonačelnicima direktor. Kragujevac, da kažem 90% je dao saglasnost i ovaj, Mitrovica pola pola. Ovi ostali su a priori odbili, ne mogu da financiraju to. A bilo je reč o tehničkoj organizaciji i ovaj, nešto malo, što kaže, puta kuću troškova i nagrada. nagrada. Taj sistem velike nagrade, kažem Srbije i grad Srbije, to, to postoji, to vi znate kako smo radili ranije. I sad to ne možemo provjeći. Tako da postoji mogućnost u odnosnom mjesecu da, postavite, da postavite tri prvenstva otvoreno. Vojvodina, Centralne Srbije, Beograda i Beograd ima otvoreno prvenstvo. Na akademiji se mogu doći kako doći, htjeli. Pa nije bilo. Jednom je samo bilo baš su dolazili klinci, trčali su jednu nedelju. Tako da osnovni problem islamata je nasilje. Ja mogu samo kratko da vam kažem. E, ove godine održano su 33 savezna takmičenja. Atletski savez, kad ima još jedan deo troškova da imeli senti i novom sadu sudijskoj organizaciji. Biće oko 2,5 miliona, 2 miliona i 600 hiljada kompletnoj organizaciji, Znači sve sa statninom koji su uzimali organizaciju, Znači 2 miliona 500, 600 hiljada, od toga negde oko, oko milion, milion i što su suđeni. Elektronika oko 370, 380. A šta je ostalo? E, ima, recimo, nije prekošan milijon što? Ja sam Znači, ja, evo ti predsjednik Beogradskog studija plaća 115 dinara sad. Prijaviš se. Ovaj, šta je ostalo? Ovo je e, deset reportaža koje smo napravili. Možete gledali se preko svog kanala i možete gledati na sajtu taj bivedni sport, sa ovih prvenstava, najveći, najveći troškovi diploma, medalja, tu troškovi delegata, tu su troškovi sudijskog delegata, 79.000 troškovi, je odlično, ja sam gledao jednu slučaju na Bolgariji, na SS. Problem što nikad ne znaš kada će biti, ali

većina ne razmišlja o tome, a mogli bi uradimo, ne košta nas ništa. Ivice mogao bi da uh, eh, odradi to 90%. Uh, eh, piše na sajtu koji sam pročitao malo, Savjeza školski sport Republike Srbije i olimpijsko vaspitanje kako mi daju, uh, republičko takmičenje dogodine i olimpijada, organizuje za školski sport i Atletski Savjez Srbije. Mislim, praktično organizuje. Srbije Tako da, šta, šta Na kontu izmjena dopuna propozicije. A, školska takmičenja se odvijaju na takvom nivou, izvinite što upadamo ovdje, ali ne postoji drugi način, mislim da to možda uradimo, ne košta nas ništa, osim papira i, mailova. A, da školska takmičenja ne budu kao što je sada. Prvi sa opštine ide na okrug, pa na region, tako, i tako idu ekipe, nego da, napravimo, da se napravi kup sistem

Neko je stavio... Ja... Neko je stavio primjerom za mlađe seniorsko prvenstvo države. U Novom Sadu su ovih prošle godine održana ta takmičenja sa brojem takmičara od 32 do 38 i to u onom velikom dijapazonu disciplina. Tako da je morala svaka disciplina da se piluje, da ne kažem nije s pionirima, ali da bi se održala. I to je velik problem i ta kategorija ovaj, takmičara je vrlo, vrlo malo brojna u našoj zemlji. Mislim, to je moja primjedba, jer sam bio devaljator na pa tim takmičarima. To znači, takmičenje u Novom održano je u konkurenciji mlađe seniorskog prvenstva Srbije, samo ukoliko je bilo tri takmičara u mlađe seniorskog. Znači nije to. I mogu da kažem da je bilo više od 50% disciplina, tri i više takmičara. Mali broj takmičara izvršno. Ali Pa, ako Ograničeno je ova... Kategorija. To je to što je Ja vas pozdravljam. Ovdje piše lepo dan atletike, ja sam došao, ja radim krvo, radim bez nikakvih uslova i napravio sam 305 prvaka sve Jugoslavije da ne pišem dalje. Ja vas pozdravljam. Ti je uđi kod tvog, tamo Životića, Slovno, a ovdje nam je običaš. Meni je stvarno žao što ovdje, pored Snežane Pekić ima samo dva čovjeka iz upravnog odbora. Volio da se ti ljudi ovdje iz upravnog odbora da im nešto kaže. A sramota je to što radi ljudi u odboru, vidim Ranković je bio sad je nestao. Ja sam napravio jedan fantastičan program. Imali smo, kako već nam, velik narada Srbije, tako. Koja je trajala samo jedan miting. A ovo treba da bude pet mitinga i završen šesti miting. Ja znam da nemamo atletiča u svim kategorijama. Ovo trebali su sve 20 disciplina da prođe po tih šest mitinga. I da uključi, se televizija i tako dalje. Atletika je pukom dana kad nestala se televizija. I ovo mi sam večera što radimo ovdje, nema televizije, nema novina. je sve pričamo. Ja vam postavio pitanje zašto pravimo blisko takmičenje? Da zrada trče i pare, da napravi rezultat za neku normu nešto. Evo, se je napravio fantastičnu manifestaciju, trka 1000 metara, na problemu utakmice je bolje ne znam koji je bio. I šta smo dobili? Dobili smo novo rekordera, da tako nižo. 2.20 i koliko? 2.24. Fantastičan rezultat za mlađi imati. Nekad smo imali čak tri takmične, tako biske, na Zvezdinom, po vremenu utakmice i tako dalje. Zašto savjez savez ne sarađujemo sa savezom? da Plaju, u Novom Sadu, na Zvezdenom ili Partizanom stadionu, kao što rekli, trčali ljudi i tako dalje. Ja vam kažem, ovo je fantastična ideja, a kvalitetni savjez nije sposoban to dovediti, ja neću da kritika. Mi smo ovdje što se lepo rekao, da kažem da se postavimo neki stvari, kažem drugo. Bolje ovdje ne ide tamo na ulici mi ponovimo. Što prijatelj kaže, ja kad izađem u žurnalu nešto kaže. Evo prvi put vam kažem ja, može da se napravi, ima prava petica. Svaka takvična koje pravimo za pionire, za sjedile to je naš proizvod. I može se zarade pare. Ljudi koji neko to da rade, ne treba to da rade. I ima nas koji koji to znamo da radimo, možda napravimo i donesemo para te tipa da vratimo netko tamo da je odnesemo. A ne da razvijela se neki dobro iz sporta koji nam znao više nije u sportu, potrebnje, kaže, izvini, što ćemo isti kao, i kao sektaš. I ja sam neki put osjećao da sa sektaš, majke, ne možemo sad. A najbolje je tako kako je povijest, sam upravo. Kad dođete da tražite neke za prave takmičari za neku organizaciju. A ja vam kažem iskreno, da, to ću jednu tajnu vam kažem. Ja ni jednu trgu koju sam organizao u Lošu Gojku i kroz nisam bio minus. Čas sam i medijski napravio poru sa ministarstvom, znači s obistim ispred jednog prozora i uprati 500.000 dana. Čisto moja fora. I želim u takvom stvaru 500.000 dana. Znači, ko ne zna da radi, nema da se vatra na ovo. Ja samo trebu, izvinjam se, ovo se. Jer ovako će doći vreme kada ćemo mi raspisati konkurs pa na prvenstvo Srbije da se javi šest vas klubova. Onda da izaberemo taj koji kako to rade u Sloveniji. Kod nas se uče za rukav kad rade i Tako da, nažalost, verovatno će <coughs> promijeniti Međutim, ovaj, vreme se bliži večeri, da kraj. Nećemo da kraj, ovaj... Zajedno, zajedno ćemo sve učiniti da bude ovaj, dobro uvedeno takmičenja, mnogo su bolja. Evo, vi ste koji učestvujete na tim takmičenjima, da ne pričam ja. Mm. Ove godine su bila mnogo, mnogo masovna takmičenja. To je jedan apsurd u vezi diskusije koju vi ste malo prepominjali. I to je, i bit će apsurd u vezi onog Živo. Vidite koliko je manje registrovano atletičara, a koliko je više bilo na takmičenju. Jer mi imamo, imamo ovaj, takmičenja koja su nam trajala od ujutru od 10 uveče do, do 19 časova. Radenković zna i sve su bili ceo četvrti dan na takmičenju, jednom takmičenju. Znači, gdje nam je na polu maratonu škatalo 42 golova na donici, došli na cilj. Troje kvalitetno je opišao. E sad na maratonu, Dugačko Vi razmislite zašto je na maratonu. I, i ovaj, bilo je i mislim da je bilo bolje. Ja, ja lično mislim da je bilo bolje. Sad kažem, vi vidite pa da nešto zaključak i ocenu i vi ste na svim zaključenjima i znate da kako je bilo i kako je bilo. E, što se tiče mi, ja nisam imao namjeru da predlažem bilo, bilo kakve izmene ovoga propozicija takve Mislim da ono što sam prošle godine da je, da je dosta toga pa utjecalo na, na na kvalitet, na e, masovnost. Ona, ona izmjene i dopuna na 90 minuta pre početka takmičenja dosta je vas bilo skeptično kako će to da uspe, da li će to biti anarhija, da li će to biti kako neće biti startnih lista, ono ono. Međutim,

redovnu prijavu i imamo prijavu e, ekstra. To je znači, redovna je prijava kad ja pošaljem vama raspis i kažem do petka, do 24.00 prijava. I vi pošaljete prijavu i redovno se prijavite na takmičenje. Poslije tog roka, pa do 90 minuta pre početka takmičenja, vi ovaj, imate ekstra mogućnost da se prijavite. I vi se ne prijavljujete. Čekajte. I onda ja uzmem u četvrtak, pošaljem svima vama listu prijavljenih takvičara. I onda vi pogledate, a ovdje u 5000 imaš. Mogu dođu medalju, pa onda, e, onda vi pišete dopun prijava. Znači to je ekstra prijava. I dođete na takmičenje i kaže, jel može ovaj moj mjesto 3000 ili 5000? Može ova moja sa 15.000 stigu? A ja uđem popustiti. I onda vi počnete da se svađate između sebe. Ovaj vidi kaže, u, u, ovaj iz Zemuna ima 400 preko, ne ja, daj ovo mu prebaci na 600 preko. Ja uzmem po prebaci mi ne vidim na startnu Ja pogledam, onda ovaj iz Zemuna dođe, kaže, pa, što si pustio ovu kad ovaj moj treba nužno medalju? Onda počne da se prepirete preko mene. I ja uzmem i pustim. I sada ja predlažem da ta ekstra prijava, znači, budu samo za neprijavljenog takmičara. Znači, onog zaključaka, koga ste vi? Uzmi mikrofon raz. se, koga niste prijavili u redu, prijavili možete do dana prijaviti. A ono koga ste prijavili ne možete da prebaciti na neke vajove Gotovo ne možete posla onog prebivanja Što je samo to nije neka izmjena, nego to je samo dopuna preciziranje tog člana 7.2. To ljudi. Ako vi izvršite prijavu. u redovnom roku, prijavite takmičare, za te takmičare ne plaćate takmičare. To je prošle godine bio predlog, nije prošao ove godine, Evo ovdje se pojavljuje, možda ja ću da je to fenomen militara, troškove organizacije, odnosno tehničke organizacije koje su kubovi organizatori pokrivali iz te ovaj, statine, treba dati nam dokazati da taj nastup, da bude Kazna ide. Prijavljeni takmičari, znači koji su redovno prijavljeni, onda nas tu dođeš, ne, dođeš na, kako znači, tu tako, statinu, statinu dođeš i Plaćaš penale. Znači dođeš, uzmeš startne brojeve, uzmeš ovaj, tako nešto ti ne platiš statinu. A za one ekstra plaćaš statinu. Zašto se ukida, koji je razlog ukidanja statine?

planinskom trčanju imaš i 400.000 dinara. To nije problem. A ta Hamasija koji 40 i nešto dovede na kup, to je problem. Samo ono na kup. A sa njega problema, zato je dobar kripo. Ja govorim samo... Ne, razvijaju organizaciju. Za te, znači, koje plaćamo, koji se prijavljaju nasilno, ekstra prijavi, znači se plaća saktina da ne ovaj znači plaća Normalno,

mi izgubimo i ritam u proglašenju, izgubimo, kužbu se napravi, ne dođe, dođe, ostalo u diplome, završi se kup, ovaj neće tako što je bio treći. Znači, predlaže se da se u, članu, ne znam sad, znači, u tom članu gdje su one kazne, nestale i nedrestale, ovo ono, uvede bilo da selektivno odnosno 20 da pojedinačno ne izražite na pa Prevedi u pare. U pare to je ove godine bilo 5000 e, i 5000. Tako da ovaj, to je, to je, jedan predlog. I više se kup sutra da mlade ljudi u Jutri, tamo 15 propozicija. Ovaj to bi bilo u onom sklopu ono što sam radije ovaj, i rekli bi se koji nema, koji nema za Ima, Ima, ima. E sad, mi smo da e, prošle godine uveli da u određenom broju disciplina ne mora da se takmiči u kvalifikacijama, te se disciplina odave, pa se vi, pa vi prijavite vaše takmičare i oni ćete direktno na final. I mi smo dobili recimo situaciju da je bilo 16-17 na 5000, mjesto 2, imali smo, ne znam, na stiplu, imali smo 9, 10 u moci, imali smo, tako dalje. Dakle imali smo jedan određeni ovaj, broj takvičara, mnogo veći nego kad su bile kvalifikacije, ali smo imali jednu drugu situaciju, da su se prijavljivali koji treba i koji ne treba. Pa sada, kad se radi o, o recimo, konkretno skoku motkom, to nema problema, to ne utiče na drugu disciplinu. A kad se radi o 5000 i e, o 10.000, imamo recimo takmičara koji dođe pa trči 49 minuta. On ne trči, on šeta. Imamo e, odajnu, pa dođe kodač, koda 1.20. 1.19. A ovi završeni 45 minuta, da mi doteramo kola i uspali projektu prvo Da možemo da to rezultat. Pradne mrak, ne vidi se niks. Pa dobro, to priči. Mrkne se i Samo koliko traje? To samo koliko dugo traje? A taj dva, dva, dva metra skače otkup i što ubaci kuglu 5 metara. Šta s njim da radi? Minimalne rezultate za bodovanje u skakačkim bacatnim disciplinama će se objaviti kad se pre nego što se prijavili u takmičenje. Znači da vi znate da ne prijavljujete beru jer će početi ta višina u skoku gotovo biti 2.50. Neće, ne može skočiti. Znate da on ne može skočiti. Pa to nije skok sa 2.50. Ili u pište, taj će 150. Parafraziram, ali od njih da shvatiš suštinu čega to je bilo. Daleko sam bio 40. E sad, e, kad sam ja poslao te predloge koje sam poslao na teren, onda su se pojavili par ljudi koji su rekli, pa imamo i neke predloge. I kažem, nije bila ideja da se to menja, jer ovaj, ove propozicije su do 2012. Olimpijska godina, završavaju se, one više ne važno. Znači, mi moramo sljedeće godine da usvojimo e, propozicije u sljedeći olimpijski ciklus. To je tako ide. Ovaj, pa sam ja mislio da u toku 2012. napravimo još dobru raspravu, šta hoćemo, šta nećemo. I da onda usvojimo propozicije za sljedeće četiri godine i da donesemo odluke. Te propozicije ne možda biti. Odluka ne može da se biti. Jer na osnovu propozicije ti praviš i strategiju razvoja kuma. Ekipno interesuje. Dakle, za dve godine možeš da dođeš na poziciju da se takmičiš na Egipnom, a onda ovi kažu, da e, sad nema izbacuješ. Da, to ne sviđa se. Tako da, znači, treba, treba da malo učimo ugovor sa tim propozicijama koje smo se i da možete vi da planirate šta vi hoćete, hoćete vodača ili kako se to je. Tako da je, recimo, Ljubiša on predlaže da je mjenje sprava koje smo prošle godine da smo A još i nismo smo mi to ovdje da 12. Znači, one male pravi ono, cijelo ono, i ono što lakše spraviti Znači, to je jedan predlog e, koji ja mogu da podržim s jedne strane samo zbog sadnice takve. Ako mi uzmemo da 10 km prvog dana muške i žene, ja sam malo preko da jedan 49, a ova je na druga trčina, ne 45, onda mi imamo 2 sata 40 km kod taj što, što bude 15 grupa na 100 metara? nema sekundi do 15 ne, evo samo da sam Save Rakić da sam učinio disciplinu. Znači... Jesi mislio na pojedinačni put? E, da. Da, dobro. Tako sam i shvatio? Baš ovo što ti pominuo da se ne ponavljamo, da nam je prvi dan prvenstva državno prvenstvo seniorsko ove godine bio neregularno, da kažem. Zadnje discipline nisu bile regularne, pošteno da pričamo, jer su državne braku. Zašto? Razlog je sizno da ne ponavljam. Ja sam ovo predložio, ovo nije moj izgled ranije, pre 30 godine, 40 i tako dalje. Bilo je posebno drugi deo prvenstva i prvi deo prvenstva. Na drugom delu su bile čak i štafete. Štafete, podanje, skip, eh, partizanski marš, tamo sve vremena, i tako dalje. Ranije bilo. Ovo do sada što smo imali, znači vraćene su 10, dve discipline 10 tuža dođeš te Kragujevci pa Znači to mislim da nije dobro, ako vi mislite većina da je dobro, ja ne mislim dobro. imaš kupa na metara do 200 metara? Ne, ne, slažem se, znači rekao sam, znači ako vi mislite da je u redu, se Znači kako reši većina, sve u Ovo je moja Da, da, dobro, pa ja sam ti mislim da je jedna stvar koju ja a ovo, ovo Dešavalo se više puta, imate na kupu jednog takmičara u jednoj disciplini. A... Da, no, to što teo da kažem. To sam teo, jer to je, vidi, to što si predložio, to nema veze sa e, pravilima i propozicijama. To je samo status atletičara koji nije trčao u, u Kragujevcu na kvalifikaciji ili bio sam. Da, to, to mi je jasno što si tražio i to možemo da izmenimo e, i bez bilo kakvih toga. Ovo u ovih stvari, znači može, jedno, jedno od rješenja je ova vremenska rata, da bismo zadržali satnicu kako treba, a drugo rješenje, znači da se te discipline odvoja na posebni deo prvenstva i treće rješenje da se smanji te discipline. Znači da se smanje dužine, na to mislimo. Prema tome, ako vi mislite da treba većina da traje 5 ili 6 sati državnog prvenstva, da se ja slažem. Mogu ja da kažem? Ne, čekaj, Raković. Ja svađu se damo, mislim da te izvidanje, da su to neki stvarno izrazi vrlo teški i da mi moramo da ispuštujemo osnovu definiciju atletike i grane atletike. To su podanje, trčanje, skoko i bacanje i da na prvenstvima države sve te grane budu ispunjene da se deca lepo takmiče, možemo odjedno da skratimo disciplinu, pošto je hodanje kvantitivno dosta jako tim kilometrima, da ga nekako utisnemo taj program takmičenja, da ne hodaju po mraku ili da ne hodaju 3 sata, i onako senjeri ne mogu da se kategorišu iz 10 km, iz olimpijskih disciplina, to su 20 i 50, mogu da hodaju 5 km, jesam za te neke rampe, međutim te militarne izraze ne bi trebali toliko da forsiramo, jer onda ajmo rampe da uvedemo u svim atlanskim disciplinama, pošto sam ja svjedok i većina vas u toj bivšoj Jugoslaviji koja je konkurencija bila. Ja sam posle nekoliko godina ove godine ipak pratio to finale kupa i stvarno sam bio svjedok, neću da prozvam, ajde da kažem, Astrid Kolašinac baca A olimpijsku normu 20-51, fantastičan rezultat, a pojavi se on jedan takmičar koji jedna prebaci 8 metara, što malo ipak nije za takav nivo takmičenja kao što su naravno. Ili ćemo, ali vremenski nije ograničeno, znači kratko traje. Ili ćemo da pustimo sve, ili ćemo onda rampe da uvedemo za sve pare i neke discipline da nema dovoljno takmičenja. Opštine kao što si ti rekao, početak cijena za 100 vis, za muškarce malo je bez veze za 150. Dobro, ja sam rekao samo u Kanisi. Ja ću 45 malo da se napijem, da ribikom uči, ali nekak 50 bi možda mogu, nekak 40 znači ovo pitanje ne bi to savjetovao, nek se održi subota i nedelja kao što je nekoliko decenija u nazadstvu se prvenstva bivše Jugoslavije i SRJ i do i Sad Srbije organizovali u tim terminima, da ne bi posebno izdvajao zašto, se druže takmičari, gledaju atlasku manifestaciju, onako ih izvodite u petak, nema nikog na stadionu, morate da angažujete posebne sudije, tako da nisam za to, ukoliko vi se složite s tim zapad. Hvala vam. Da se ukine ograničenje za mlade pionire i pionirke 300 metara, 12, to, to se odnosi na na ograničenje da atletičar mlađi pionir i pionirka koji crči s 300 metara toga dana ne može crčiti nijednu drugu disciplinu osim štafeta. Bajer predlaže da može. Štafetu može. Da može i 60.

Zastupao sam i zastupao i dalje uvijek ću zastupao. Za zemlju i državno prvenstvo. Evo još jedno rešenje. Uvedite norme i završili smo posao. Sa pravnim timom, pionirima recimo, španjolima, zabranjene takmiče sa senijom. Ne vidim razlog zbog čega. Ako pionir trči 10-9, 100 metara, kilo je tako, bit će. Zašto mu branite nastupa sa senijom? Ne razumijem. Ja se slažem da ne može nastupa maraton i tako je to diskriminacija prema Onda je to diskriminacija prema Ne, može svaka disciplina koja to ne Može Čekaj koji identično za starije ljude 5 km, na prvestni sredi za to 5 km. A na srednjom ne može da se A na skupu je meta vakanjani, na 5 Znači, čini se uvode e, zabrane za sve ograničenja, a ne samo znači uvede su zabrane znači za srednjom. Još nešto?

To je bilo ove godine. Prvo za ljude, pa za mladi mare za ljude, pa mare za A ti mladi ljudi su išli sve. Eto, zbog toga su. A 20 takvih ljegotina. 30.

Sveukupno rekli mi vas, treba više od 50% nastupa, radi se o planu 19.7 koji se odnosi na sveukupno ekipnu prosjeku. Znači, ko, bi, hoće da kuponiš, sveukupno ekipnu prosjeku, ima najviše najmanje 50% od ekipa, Sedam ekipa mora da si. Sedam ekipa Sedam ekipa je A to ste. Gospodja Olga Acić mi je danas poslala, ne, juče poslala, pismo i kaže ovako, ukinuti član 31.1, 31.2, 31.4, koji se odnosi na ekipno prvenstvo AB program. Znači, ne treba da bude AB program, jer smo prošle godine to pojeli, niko se nije prijavio do toga. Zatim ukinuti član 31.8, 31.9, 31.10, radi se o dvojnoj registraciji jer je ona prevodovala da vojna registracija nije utjecala na povećani broj. Ipak, to nije tako, nažalost, je bilo daleko, daleko više ekipa od prošle i prednošte godine, a nažalost nije termin bio toga. Znači, izgubili smo termin i mislim da je bilo šest ekipa mnogo bolje nego što je prošle godine bilo pet. Tako da mislim da je to dosta, ovaj, Onda kad je izbrisala e, vodovi, oni koji su vojno registrovani, onda je Novi Beograd bio prvi, onda je Novi Beograd bio šest. To je bilo i ona je predlaži skupna vladi kod da se ukine iz istog razloga što smatra da je, da je E sad,

Kreni se ovamo. Kreni se ovamo. Mogu da se tako igraju u mlađe juniorskoj ili stari juniorskoj, nego moraju u tim disciplinama. Znači ne može, uh, eh, jedu i šest, eh, starija pionirka trči tri jedne, a na Balkanijadi može. Eh, Balkanijada nije meta. ali tamo može da se napiše godina, tamo mogu i pionirke da se zasede. Ali puno je bilo problem ovaj godina oko toga.

nemaju isti raspored oni. Nemaju isti raspored bacaviša. Sadnica u Novom Sadu ne može biti ista kao i u Beogradu. Ne može biti u Kragovicu ista kao u Mitrovicu. Jer ne postoje mogućnosti da se te disciplina odluče. I onda, šta se dešava? Postoje sadnica u pozicijama i odluči se kvalifikacije. I onda kad dođu finale, kvalifikacije budu recimo u Beogradu i u Senti, a u finale u Gradu. Ja ne mogu da ispoštujem tu staticu, ja sad moram tu da nešto menjam i onda tu pošalje prigovor, kaže ti se ispošao član taj, taj sadnica, još bolje za prošle da ne nastupi u tri discipline u koje su ili u koje I šta vi Tako da ja predlažem, iskoristiti pravo po propozicijama člana tako bolje, da objavim sadnicu za kuhu rekvalifikacija, objavim sadnicu za finale, ćemo imati deset za finale, znači na kom to objektu i kako će to biti. To isto odlazi i za do prvenstvo. Ako e, mi imamo ekipno prvenstvo u, recimo, Beogradu, za pionire, da imamo 4 discipline kladivo, bez kategorije u jednom danu, šest bacatnih disciplina po 12 finalista, to je 48, 6 to sam, 6 12, 72. 72 takmičara treba da baca jednu Ne može tako sad za Moramo nešto da učinimo, tako ćemo to uraditi, tako ćemo to ovaj, korigovati zavisnosti od odlična gdje se to takmičenje Drugi problem je kvalifikacijona takmičenja. E, prvenstvo Jugoslava Srbije u Kragu je posebno kvalitativno. Znači, ili da organizujemo u petak kvalifikacije, pa onda dođe. Finale, pa finale, pa bi onda Ili, kao što je, ako ste vi neki od vas odleteli, na svetskom prvenstvu bilo je preko stotinu trkača na 100 metara. 36 je trčalo kvalifikacije. A 70 je išlo u četvrtu finale, direktno nisu trčani. Ovi 36 su trčani za doprinu još. Svi pešaka. E, tako, to su, to su, ja gledam zato čovjek 10-70, ja kako 10.71 što preznam, a u stvari to su ovi koji su trčani od 70. pa nadalje. I oni su išli u kvalifikaciji u svijetu finala i posle ide i budu tri trke, nešto četiri, za ove koji su koji. Taj sistem bi mogli biti uređen tako što bi odredili, ne znam, jedan broj takvika za 100 metara koji možete ići direktno u polu, a ovi moraju petak da drži. Da trebaju prepuni. Enorme. Ivice, a prepodne, nekad je tako išlo. Da, da. Znači, Prepodne. Prepodne. Ili da pokušamo, da donesemo odlogu da pojedinačna i takvi žena održavaju posluša na ovih sati. Znači, e, ovo se odnosi na regionalne da se ne... To je predlog da se ne vrši registracija. To je moj predlog. Kako neće uprava i znamo to ja, ja ne moram. Ali, 31. E, januar je bio rok za preregistraciju. Preregistrovano je 30%. Bego, sam rekao da ovdje. 30% od 400 Srbije. 30%. Posle toga mi ne bi više imali propozicije, mi produžimo do aprila. Još traje, još traje. To još traje. Znači, posle toga dođe čovjek na prvenstvo, prijavi se, zaskačeš čovjek, se preko ti ispre... Mislim, to ide na lično. Onda pravimo, pravimo mase, znate, od i sve i završavamo. To je, to je jedna stvar. Treba dobro postaviti. Ako mi hoćemo preregistraciju, i svi se složimo za to, to mora da poštuje. Ako mi to pravimo zbog ne znam čega, a preregistrujemo u aprilu sve po licu ono će onda ne potpuno radimo. Ko? Nema potrebno. Predsjednik kluba. Drugo registracija. Tako piše u pravilniku. Šest dana po objavljivanju u službenom listu uh, sada, tako. Odan je u Leskovcu, ta zove Krstovića, i Ivona Đorđević. Gdje je Tako, Ivona Đorđević. Ja kažem, Peđa nije ti registrovana, ne nalazi u spisku, ja imam knjižicu, meni je registrovana. Sve. Došao čovjek u Leskovac, pokazao mi takvu informaciju, na njoj piše Sečar, Darko sve, ali je njemu uspješno, znači. Radi kratko ili je propuštena, ili je, znači ona je izostavljena. Sad kad bi se ja držao pozicija, ona ne može takmići, nalazi se na tom spisku. A nije dete krivo. I bilo da i ne samo ona, nego još jedno pet, šest, sedam njih u toku takmičenja smo došli do zaključka. Znači, i to ako hoćemo da uvedemo red i da bude kako treba, da moramo da se pridržavamo i moraju da stižu ti podaci na vreme kako bi Vega na vreme mogo da objavljuje to i da to bude kako treba. I ono šest dana po objavljivanju, mislim da to malo pravi problem, danom registracije izađe u listu i on može kako će sudu nego šta sad on da čeka šest dana, on ne daj Bože ovaj se razvoli ode negde na putu jer nije tu, ne u vi, jer se ima tih problema koje, koje sam imao u toku, u toku ovaj, ove godine. 7 7.11. propozicija. Pa, takmičar koji je nastupio na jednom, jednoj disciplini, za koju je bijal, nema pravo nastupa u narednim disciplinama ili štafeti do kraja tog takmačnog dana. U slučaju nastupa, sudac pojedinca ili štafete u kojoj je nastupio se više, a protiv takmičara predsjednika kluba i kluba se podnosi disciplinska prijava. Znači, taj član opozicije nisam uopšte primjenio. Voleo sam da ih otkazuje. Znači, dođe, trči kvalifikacije, ne tiče finale, ajmo ovo što peti. I ja sam je bilo takvih. Ovaj, međutim, donosili ste i potvrde koje kakve ovaj, da je povređen od doktora, ovo ono. Znači, plan 7, 11 propozicija će se od sljedeće godine 100%. Evo, sad vam kažem Znate? 100%. Dođeš na sad, sad su još odustao, ideš dalje. To može svako da Ja sam smatram da je to... Krki, Krki. Krki. Krki. Jel nema pravo namjerno da odustane? Ovo što on priča nema pravo. Što on priča? Nije to, ako se ne pojavi Ne, ne, on kaže da startuje pa da odustane. Nema pravo namjerno da odustane bez razloga. Nema nema pravo da odustane bez razloga. Tako, što ako ga boli noga, otkud on zašto je razlika? Nema pravo. A? Može. Bez razloga može da odustane. Može, nema pravo da, a nema pravo da trči štafetu i ono to dopušta. Ako se nije pojavio... Ako startuje namerno odustane. Tako je. Ima pravo nas Ima pravo. Ima pravo, ima pravo. Jesi to računa kao nas? Kao nas. Ja, ja. Ja sam negde čitao da nema pravo nastavka. Ne, lepo piše. Takmič koji ne nastup. To je DNF, the not finish, nije završio tako. Kad je malo slabije vidi, ovdje dole ispod te prijave piše. Koji je fond, koja je veličina slova, šta se piše, kako se piše, e, rezultat, trener, ali prijava, pogledaj, znači Janković Andreja, Andrijana, Janković Andrijana, Pavlović. Znači bitno je da se atletičar prijavi za svakog. To je sistem prijave i za Evropsko prvenstvo, i za Svetsko prvenstvo, i za ovo velike takve Jer na ovaj način ne treba 30 sekundi da prešta, da taj... A da li smo na ove listu sada što imaš, ja ne vidim da li su ti sad tu pomešani muškarci žene? A pa, ovdje nisu sve Sve žene Zato što se događa. Ja, da, da. Ja, da, Posebno, da, da. Da, moram muškarci. Muškarac, pa žena, pa prvo prezime, pa prvo ime, prvo ime, pa, pa prezime. Ja sam to prezložio. Da bi meni ušlo u zakonu. Isto, onda je to problem. Ovako, 90 i gore kad dođeš rukom, pisanom Tako je, pošto i drume, on napiše rukom, pa onda skenira, pa onda pošalju. Ja sam puta, pa iskenacija. Ali evo piše. To sam te odakle, to je što se tiče onoga, vidite i probleme u uvedi Ovako ne postoje, to je... Pomalo. Hvala sad nešto veže ovih propozicija. Imam tri, tri neka pitanja koja bih postavio, možda tražimo rješenje. Jer ovo što najjednostavnije od ovoga koji nije spominjeno danas, ali meni ove godine u autoklubu pravilo probleme. To su bile te prijave štafeta šest dana ranije, pa ne može da se menja ništa kad se dođe takmičenje. To je nama obrazloženo, pa to se tako kaže, radite svetska prvenstva olimpijske igre. Ono, prijavi šest ljudi koji mogu tamo da se menjaju i koji će držati. Mislim da je za nas, za naše klubove i za našu ekipu drugo komplikovalo da ja u ponedjeljak prijavim šest pionirki, pa recimo ako prijavim te štafete, onda ne mogu iz te druge štafete da koristim za prvu, ako mi neko ne dođe. Nego moram da uzme ono 9 ljudi deset po kvalitetu da je taj u svom To bi se događa ove godine na početku, a smo posle nešto radili, to bi predložio da se pola sata pre početka će kako je to do sada bilo, mogu dati sastavi štafete da se prijavljujemo kako treba po disciplini, a da se da je mislim da će to mnogo pojednostaviti ovaj, priču o učešću na takvim za, za u štafeta. S tim što svi koji se prijavljuju znači, je to, moraju biti u opštini. Naravno, naravno, naravno. To je, to je pitanje Drugo pitanje, možda se malo pre oko nekih normativa, znači visina vrednosti rezultata. To bih ja predložio možda za pojedinačno takmičenje nije mnogo značajno, ali mnogo je značajno kod kupovca, kup takmičenja, konkretno. E, deficitarna disciplina, trčanje ne znam na kojoj disciplini smo u odmah možemo. I onda mi svi postavimo petarska karta smo koliko odmah počeli za dame. I sa 2.50 si treća država, prvenje na kupnu uzeo si 10 U hodanju, recimo hodaju oni koji nisu nikad hodali na kupu. Da se tu uvede taj limit vrednosti rezultata koji će se bodovati. Znači, plasmansko bodovanje ide 12, 11, 10 i tako dalje, ali ako spolu dva metra nema bodova, pa To sam ja mislio. Da, da, to predlažemo da se donese neki normativ, znači da se prestane, ja ću se izvinjati za, za neke manipulacije u okviru nekih klubova koji gravitiraju po tome da povežuju... Motkova, koji imamo i u kladu. Dođemo disku, opilu, u koje su deficitarne, pa to je posljedna priča koju, ja mislim, ja ću to direktor za e, nešto su danas čuli o programima, niko ne govori o deficitarnim disciplinama, kakva je strategija Saveza za razvoj deficitarnih disciplina, da je to možda jedno pitanje posebno o kome treba da razgovaramo. Sad ono što mislim da je najosjetljivije u celoj priči, pošto čujem da je jedan sekretar dao predlog ja uvijek malo sa stanovišta organizatora takvih za desetak godišnje mislim da će to mnogo problema uzrokovati organizaciju ukoliko budu pare stizale naknadno za organizaciju i tako dalje. Ja znam što to znači kad treba angažovati 5-6-8 ljudi urade, pa sudije, pa neka, pa spiker, pa ovo, ono, to izrađe Mislim da ta sredstva koja Savez namenjuje za organizaciju takmičenja vezano u smislu pomoći u organizaciji, a rastareženja mogu lako da se gurno u onaj fond Mogu lako da se gurno onaj fond koji, smo od ove godine počeli da koristimo, a to je, taj fond za rangiranje klubova uspješnosti. uspešnosti praktično svaki klub će iz tog fonda kad bude se e, odredilo koje koliko privredio u ovoj godini će dobiti novac nazad za tu uplaćenu startinu, ne samo za startinu, nego će dobiti nazad i za troškove puta. I da je to u stvari suština. Mi smo prošle godine taj fond iskoristili na taj način, ja govorim koji je bio treći, prošle godine 75 dana što iskoristili na zlataru to je bio iznos od nekih 150.000 dinara i to je mom klubu jako pomoglo, smo potrebili to za mlađe atletičare, jer su nam stariji atletičari bili u ovim individualnim programima, njihovi programi su bili pokriveni, a mi smo sad ove najmlađe koji se sad pojavljaju prvi put na nekim listama za pripreme su iskoristili to. To isto tako mislim da možemo iz tog fonda da participiramo troškove i putovanja, pa i tih stagnina. I mislim da bi bila pogrešna priča. Ja govorim sa što roga u Novom Sadu. Teško da ćemo prihvatiti bilo koje šeće na koje se neće postaviti. Da nećemo kao organizacija Nama će biti jednostavnije da uzmemo autobus za 25.000, da povedemo 40 atletičara, da platimo startninu 10.000 dinara, koliko pa treba kad se to sad pomnoži, i da platimo plus 25, za 35.000 ćemo mi fino elegantno doći u Beograd ili ćemo otići u Mitrovicu i nećemo tri dana raditi i tako da, da ja mislim e. da, da je to problem, razmislite dobro oko toga da li prihvatiti tu, tu, tu ovaj, sa skladinama ili... Hvala lepo, neću više. E, onda neće biti... Ja sam Ajde. inicijator da razlog. Razlog je sljedeći. Mislim da uvođenjem sredina su povlašteni par klubova u državi Srbije, Zato što igrom slučaja u njihovim sredinama postoje azijski stadioni i oni mogu da na tim stadionima održavaju i atletske takmičenje. Poslednje dve godine Atletski savez Srbije bukvalno plaća svaki trošak koji postoji u organizaciji atletskog takmičenja. Sudija, delegata, elektronike, svega onoga što je potrebno da bi se napravilo jedno takmičenje. Kada sam predložio Ivici da ovo vama iznese danas kao predlog, ja sam i prošle godine, ako se sjećate, bila je isto polemika pa smo uvažili, ajde nismo htjeli da, da remetimo neki red, ali po sljedeće godine definitivno ćemo imati sponzora takmičenja. Naše takmičenja će dobiti i određen ime spola, koji će sa sredstvima koja bude uložio u Atletski savez Srbije dobiti određenu reklamu. Naša takmičenja treba da budu još kvalitetnije nego što su bila ovogodišnja, a vidio se pomak ove godine, i tako i primamljivija za sponzori i donatore. Razmišljamo čak i dotle da učestvujemo u participaciji troškova prevoza upravo ovome što ste sada rekli i znamo šta su muke klubova i pokušavamo da ih rešimo na, naj, najbezbolniji mogući način, jer imamo problem sa budžetskim sredstvima da ih opravdamo. Ne možemo na svakakav način, jer ako se pojavi 10 transportnih preduzeća, ne možemo pravdati, jer se to kod njih sve sabile i kad pređe 317.000 dinara, moramo sprovesti javnu nabavku. Ako je sprovedemo samo s jednim preduzećem za prevoz, onda kako ćemo ove druge da prevezemo? Znači, verujte mi da razmišljam sa tom pravcu i kada sam predložio ukidanje startnina, htio sam da omogućim većini klubova u Srbiji, u da i taj trošak im je ozbiljan trošak, da ga nemaju. Da ga nemaju. A razmišljamo sada o formuli kako i na koji način da vidimo kako bi učestvovali u participiranju troškova za prevoz koji će isto biti veliki problem. Jer primjenom pravilnika, ovog koji nam država Srbija, koja država Srbija traži od nas, ne znam koliko je vas pročitalo taj pravilnik, vidjet ćete i sami da su toliko rigorozna pravila oko izbora tog prevoznika, oko korišenja privatnog automobila u službene svrhe, obavještavanja policije, vanrednih tehničkih pregleda, to se postaje toliko komplikovano da definitivno moramo da nađemo najbolje rješenje. Ali vi ste oni koji dolaze širom Srbije na određena takmičenja. I želimo da na određeni način omogućimo da dođete sa što većim brojem takmičara, da se ponovo vrate ona vremena gdje će djeca dolaziti ne samo mehanički da dođu iz Novog pazara, njih petoro, šestoro iz golfa da istrče, e, krenu 4-5 ujutru iz Novog pazara i dođu u Novi Sad recimo u 12 svi izgužvani, da pojedu neki sendvič, njima nije do atletike. To nije atletika. Ma koliko ja znam da je, mislim, verujte mi da ja znam da je teško, nije, nije, nije uopšte nikome lako. Ali pokušat ćemo da nađemo način da i mi, kao ovi ekipni sportovi koji imaju sponzore i plaćaju delegate, plaćaju putne troškove, plaćaju sudije i tako dalje, da i mi nađemo sponzora, sigurno, jer od sponzorskih sredstava moći ćemo lakše da baratamo sa tim novcem. Sa budžetskim sredstvima je to mnogo teže. Pokušali smo preko klubova, nije bilo dobro. Još i danas imamo dugovanja određenih klubova prema, prema eh, onima koji su radili ta takmičenja. I to nije pošteno. I to nije pošteno. Dođu ljudi, dva dana na suncu se peku, mere neko vreme, sudije isto tako stoje na kiši, na, suncu i ne plate se. Onda smo to uzeli da mi to radimo, ne zato što to volimo, ne zato što volimo da radimo i taj posao, nego zato što smo morali. I kad Dragan Zarić traži neka dodatnu dokumentaciju, ne traži to zbog njegovog hira, nego zato što sutra taj revizor zamreće uši. A ako revizor ne da pozitivno mišljenje, neće nam dati nova sredstva. E, zato je došlo do predloga da se ukinu propozicije. Ne propozicije, nego, statine. To je poenta priča Da bi većina klubova koja plaća statine desetine upotrebila za neke druge troškove, ma koliko nekom to te troškovi bili manji, nekom veći. Ali znam da oni koji su organizatori, a ima ih četiri ili pet na jednu ruku da ih nabrojimo, koji u toku godine učestvuju u organizaciji takmičenja, nije sporno da Materski savez Srbije, ako ne budemo naši sponzora, podignemo ugovornu tu cifru koju ćemo im isplatiti, da li je to 25, da li je to 30, da li je to 40.000 dinara, na ovo što mi već plaćamo. Znači, to je bila ideja. Te pare neće ići u kasu Atletskog savjeza Srbije, nego će ostajati u kasama klubova i u, džepovima roditelja koji većinom to izvajaju i faktički im je dece onako preko glave i kažu sad, evo opet, znači idete na takmičenje, pa plati ovo, plati E, to je bila ideja. I opet kažem, na vama je da odlučite da li ćemo to sad uraditi ili ćemo opet ići u priču kao što smo i prošle godine išli, ja mislim da ne treba. Ja lično mislim da ne treba i ne znam da li je bilo priča oko e, preregistracija i to je isto planirano da se, da se ukine, jer nam je e, to unijelo dosta problema, ne nama kao Atletskom savjezu Srbije, nego regionalnim savezima koji to nisu uspjeli da naplate. Mnogo klubova ima koji su platili, ali ima i oni koji nisu platili. I onda se događa da e, oni koji su platili ispadaju smješni. Ima ovdje dosta klubova koji nisu platili ni, ni kotizacije, nisu platili ni preregistracije, a učestvovali su na našem takmičenju. Svi govorni sad to su ukinu. Da. Nema plaćanja preregistracije. Da. Mi smo dve godine to platili. Nas bude 30% koliko je

Mi smo postoji jedno pitanje kad su u pitanju plaćanje. Nema, nemate para, nemojte svima treba da, oni, da plati zarez. Hoću da postavim pitanje. Da li se šalice u Da li se odnosi ukidanje srtine na takmičenja koja se odnose na državna prvenstva, odnosno u organizaciji Atletskog savjeza Srbije? Tako je. Znači, ovo sad malo pre komentar slušao sam između tebe i Spasića, ne važi odnosno regionima se e, ostavlja, regionima se ostavlja da svoj deo radi. E sad samo nešto, još ostavljam pitanje sebi, a i vama, a i kama se komentar koji je odličan, ne Da li će sada Vojvodina prihvatiti da bude organizator takoče? Oni nisu ni Srbijansko. Da li će na vreme, ne, ne, ne, da li će na vreme, kako će biti, reku, postoja pitanje, ne, ne, loše. Da li će na vreme biti regulisano to unaprijed isplaćena sredstva upravo za sva ta te troškove nekim ugovorom ili će po obavljenom takvičenju. Mi idemo, mi idemo Vrlo koje znamo da će da postoje. Tako, nema, nema sad neka obaveza koja može da da mi ne znamo, da je komesar ne predvidio. Tako. Pa da, da, da. ćemo da je, da je unificiran, što znači, će se znati koliko košta fizikalac, koliko košta tehničko lice, koliko košta elektronika, koliko košta sudijski sad. Znači, to se sve zna. On će to da, da isprojektuje i taj novac će Atenski savez Srbije obezbediti. Da li uz pomoć ili uz pomoć budžetskih sredstava koje sada stvar naša, tako, ali bukvalno svaki trošak, znači Adreski klub vodi u ovom slučaju, kao organizator kupa Kupa Srbije ovom ove godine, tako, znači treba da pokrije sve troškove koji nastanu, ali ne mogu da budu nastali ako na to mjesta ne da odobrenje. Razumete, ne može da uzme neko deset ljudi iz omladinske zadruge i da plaćamo njih tri 3.500 dnevno, tako, kada u Kragujevcu plaćamo ljude 1000 i pol, ne, primjer. Znači, ne može da bude tamo budžet 150.000, e, a ovdje 100.000. A sve isto tako I ovo malo pre, e, kad ste govorili o preregistraciji, registraciji. Da. Pošto se ostavlja region, mi smo to prebacili na regionu. Da, dakle, jer zašto? Kancelarija, ja sad govorim zbog Katarskog savjeza vojde, kancelariji je to dodatno sredstvo koje može da funkcioniše kancelarije Jer ako toga nema, znači klubovi Vojvode se sami regulisati taj del. Registracije i Pričali smo, pričali smo da u budućnosti Atletski savez Srbije planom i programom preuzme finansiranje regionalnih saveza u jednom delu. Tako. A mi smo prošle godine, mi smo prošle godine prebacili, znači, od vas to nije bio slučaj. Vi ste u Vojvodini to radili i pre, te tako? je. Ali e, Atenski savez je pre dve godine donio odluku Važem, da, da. na sećanju da centralna Srbije i, Beograd preuzimaju tu odluku da bi dobili određena sredstva. Tako? je. a mi smo se tih sredstava oslobodili. Nikad oni nisu ni naplaćivani. Je li registraciju i kotizaciju kluba, ja tako je zovemo? da. se plaćaju svi sportovi? Tako je. Prvo tome ni mi ne možemo i zato ćemo mi uvojiti pričao o kotizaciji. I preregistraciji čara i kotizaciji, jer pazite, e, odlukom e, upravnog odbora e, Atletski savez Vojvodina je se za 250.000 koji je činjenica refundirao. Jer je klubovi, mi smo prihvatili da kancelarija dobije, a vi ste upravni odbor, ne mislite, manje. Tako da je participirano, ali treba pustiti malo samostalnosti, da ne budemo kao država centralizacija, nego da pustimo malo ja samo pokušavam da vam smanjim dažnje, ali imamo uvek, uvek, sad imamo ovu priču. E, znači, nemamo para, drugovi kažu nemamo para, mi kao Atletski savez Srbije izađemo sa predlogom da im smanjimo dažbine, a onda se pojave regionalni savezi koji kažu jer pa mi ostajemo bez, bez preregistracije, kotizacije, ne znam nija registracije. Da tako? Razumete? Znači, prosto moramo da se odlučimo šta će. Imam jednog čovjek ima jednog u radu koji radi. Prebacimo u... Sve mi je jasno. Tu se javlja jedan drugi problem, pošto ja se pravi strane to odmah gledati ako vi, ako se prepusti regionalnim savezima da oni donese odluku u visini, visini ovaj, članine za, klubova, za klubove ovo 10.000 ako se ne vrem bilo prošle godine i 150 dinara ako E tako, e. Ako vi ostane, e, donese se odluka da to donose regionalni savez, doći će u klubovi u nejedak položaj. Zato što će... Ne mogu oni samo se... pa to je Živanović rekao danas. Pa to ne može da donosi... Ne, ne, ali ako, se... Ali pazite vi, futbolski, futbolski savez jedne opštine. Tako je. Plaća se registracija igrača 400 dinara. Tako je. A futbolski savez u drugoj opštini plaća se 600 dinara. Pa upravo je naš problem. Znači, ja, ako ja iz Beograda ne plaćaju, a vi iz Vojvodine plaćate po onom članu da su jednaki u pravima neki je vodi. Izvini sam. Nacrt je zato i predviđao... Ja se izvinim. Nacrt je zato i predviđao, ono kad je Bogom govorio e, e, semo o nacrtu statut regionalni savez i financijska potpora, što bi se reklo, u predlogu nacrta upravo je bila ta varijanta da kancelarija sufinansira regionalne saveze. Ali sad nema pravnog osnova. Po ovom statutu, zato smo malo pre dogovorili da ostajemo po onoj varijanti ona e, sistema organizacije, nema pravnog osnova. Može pravilnik to da reguliš? Ne može. A, prijatelji, kad su financije, sasvim nešto drugo. Ne može širimo. Ima Srbina, prvenstveno Da, Ima Srbina, prvenstveno Da, doamnelor le striga open mai stat. Ništa pređemo u Asik Sazdu. Tu? Teritorijalni savez. Za određenu teritorijalnu cijelinu. Ali je pojenta? što ti sad, izvini. Mi imamo 30 km do Mitrovice. Ma ti ne moraš uopšte budeš u regionalnom savezu. Biće para, da će danas. Sada, rekao, vatak u Srbiji. Znači u regionalnom savjezu, ajde kažete. Pa imaš beneficije. Pa ne moraš. Pa Tu je pojenta priča.

napravili bazu podataka koju nismo imali. 2009. godine imamo centralizovanu bazu podataka. Šta je bio sljedeći korak? Zbog čega nam je neophodno da radimo te registraciju svake godine? Da bismo mogli da dođemo jednog trenutka, ja se nadam sljedeći ili one tamo godine, do online prijave. Znači do prijave preko sajta Atletskog savjeza Srbije. Što je najjednostavnija stvar za sve vas. Na ovaj način kako vi sad radite, vidite da svi imamo probleme. Znači svi imamo probleme sa prijavama. Ajde da rešimo taj problem vrlo prosto. A nema nas mnogo. A ima i vrlo zanimljivih stvari koje ćete sad vidjeti. ovo je 2009. godine je presjek godina, znači to je godina kad sam ja iz Saveza pokupio sve registracije koje sam imao i Zatskog Saveza Vojvodine dobio sve njihove registracije i ukupno, zbir, ja ću biti malo brži, je ukupno muških e, Muškarac je bilo registrano 1779. 2010. godine ih je bilo 1467, a 2011. godine 1376. E, zapravo se samo vidite da ovdje kod mlađih pionira je veliki pad. Gore imamo pad i nemamo, ali... E, zašto? Ne, ovo je, ovo je situacija kod žena. 1649, 1249, 1248. Ono što je meni bilo simpatično kad sam gledao, je ovaj broj juniorki u 2010. i 2011. 133, 159. Broj senior 146-148. Jezivo malo. Jezimo malo u odnosu na čitav broj. Znači, ukupno, to izgleda, to izgleda ovako, znači 2009. godine na presiku imali smo 3000, oko 3000 takmičara, 2010. 2007. takmičara, 2011. 2006. takmičara. Znači, ovako da rekao bi se da je ovo strašno. Znači, mi to ne sve niži niži. Međutim, nije baš tako. A ovaj, pokazat ću vam, znači ovo ovaj je sad čisto da, dakle, da vidite praktično kako to izgleda. Znači pad se ublažava, da kažem. Ovaj, to je isto, znači odnos muškarci žena. E, malo žurim jer smo svi umorni. Evo ovako, znači ovo je, ovo su seniori. 2009. seniorki senior, 2009. 218, 2010 146, 2011 148. Procenjena je nešto bolje situacija. E, ja bih volao da sad sljedeću tabelu koju budete vidjeti i da, da vidite nešto što je meni bilo onako vrlo zanimljivo. E, juniorki je bilo 479 2009, juniorki je bilo 342 i 361. Pogledajte razliku između seniorki i junior. Ovo je jedno, po meni, e, glavni problem kod nas. Imamo strašno veliki odliv kod ženske populacije, kod juniorki i bojim se da vrlo brzo nećemo imati ni neke velike rezultate. Naravno, kako budemo pratili ovo, onda ćemo vidjeti kako se sve ovo vidjeti. E, kod muškaraca je nešto bolje situacija moram da kažem da je nešto bolja situacija, više, ovaj, manje taj odliv. Nekako muškarci izdrže od juniora u seniorskoj kategoriji više njih ostane. I od mlađih juniorki smo imali skoro istu situaciju u 2009. godini, skoro isto je bilo registrovano i mlađih i starijih. Međutim, ovaj, evo, veliki pad u 2010. godini kod mlađih juniora. Od, od mlađih juniora je bilo jako puno i onda, onda su se opet vratilo na prilike liste. Znači, generalno, e, mislim da je preregistracija ono znači što smo uhvatili, to je znači ono što je bilo, ali verite, znači to što smo mi našli 2009. godine, to su bile sve registracije koje su od ne znam ja kad. U stvari nije realno. Znači, 2009. godina nije realna brojka. 2011. je mnogo realnija brojka nego 2010. I evo sam još, znači ostali su nam pioniri. Zašto je nerealna? Evo vidi se, znači pioniri smo imali skoro 400, da bismo sad došli na nekih 350. Znači vidite da se to polako vraćati. E, namjerno se stavio mlađe pionirke zato što ove godine klubovi nisu radili preregistracije mlađe pionirke i mlađih pionira, zbog tih financija, ja stvarno ne znam, ako je 100 ili 150 dinara, koliko je registracija, suma o kojoj mi trebamo mnogo da pričamo, a ovo su brojevi i ove brojke, verite, e, traže i LEA i UIAF, znači mi moramo da dostavljamo, e, ja imam i tabele, naravno nisam to htio ovdje da stavim, znači ja imam bukvalno, ko bude teo, dostavit ću, e, znači po svakom godištu po godini rođenja, koliko imamo utakmica. I to se svake godine ažurira. Kad budemo napravili jedno 10 ovakvih godina, onda ćemo imati pravu situaciju i moći ćemo da pričamo, ali ovo je dovoljno da se prvo i mi svi zamislimo, ja sam danas samo razmišljao o tome koliko ćemo pitanja postaviti, odgovore ćemo verovatno negde usput tražiti, ali ovo je pitanje za nas pre svega, ovo je pitanje za stručni savjet, ovo je pitanje za Atlantski savjet Srbije, generalno, 2006. takmičara je malo. Nego, jedno pitanje. Dogodio se slučaj pa ću ga reći. Recimo rok je. ima vezano je sa ovim. I sad e, sportista podese zahtjev da pređe u drugi klub. Njemu se zahtjev ne odobri. To se događa negdje u novembru, decembru. I on po tome ostaje član tog kluba. Dolazi preregistracija u januar. I taj klub kod koga je ostao, zato što mu nije tako dozvola, ne izvrši preregistraciju. Kakav je status tog Da li je usklađena ta pravilnik o preregistracijama, da li je usklađeno sa pravilnikom operacijama? Jer taj čovjek je ostao na ledu. Znači on nije, niti u svom klubu, nema status, a niti je mogao da pređe drugi, a recimo ima 19 godina. To je ovo vrijeme kada se događa najveći ovdje i muški igrač. Znači, to je pitanje koje treba uskladiti. Činjenica jeste da ta dva koji nisu, da kažem, potpuno usklađena, jesu usklađena, ali nisu sasvim usklađena. Za naravno ćemo da razredimo da i je... I e, to nije bio jedini slučaj. Ja kažem, znači, lično najkvalitetniji za preregistraciju je januar mjesec. ako se vi svi slažete, ne januar mesec, nego mart Bez obzira što sad nema. Ja da, ali nikad ne može kaže u Zašto? Pa zašto u Maksu, ti u ostavio. to je jednostavno. Oni koji treba da u oni moraju da Bez njegove se Ali bi je je to Ali tek. način mi